Thank you. 对。 ท่านผอนะคะทุกคนรู้จักท่านผอแล้วนะคะวันนี้ต้องขอประทานโทษที่ช้าไปนิดนึงพอดีฉันได้มีโอกาสพบท่านผอกับดรซีเพื่อจะรีท่านล่วงหน้านิดนึงถึงสิ่งที่เราข้อกังวลต่างๆที่เราต้องการจะมาหาดูด้วยวันนี้นะคะก็ first of all could you maybe you want to introduce uh, you and your team Hello, y o h o n I m Dr. Steve You need to be in a microphone so that the people in the online can hear นะคะ ตอนนี้คือดรซีก็แนะนำตัวนะคะว่า ตัวดรซีเองเป็น เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะคะ แล้วก็มิสดิวที่นั่งอยู่ข้างๆ เป็นหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าภาควิชาการเลขนะคะ วิชาเลข แล้วก็ดรกู๊ดเป็นหนึ่งในทิเชอร์ที่สอนเลขเกรด11นะคะ ก็ท่านก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เวลาสลับเวลามามาคุยกับเราวันนี้นะคะ จากการที่จังได้ทราบข้อมูลจากผู้ผู้ครองเกรด11แล้วก็มีคอนเซิร์นในหลาย ๆ เรื่องนะคะทางดรตีเองก็ได้เตรียม คำอธิบายบางส่วนมานะคะจำจะขออนุญาตนำเสนอข้อหลักๆที่เราคุยกันไม่ไม่ทราบขออนุญาตนะคะ ท่านที่อยู่ออนไลน์ท่านที่อยู่ออนไลน์ขออนุญาตปิดไมโครโฟนนะคะอ๋อมันมันสะท้อนเอ๊ะทำไมมันสะท้อนได้หรือว่าเราอยู่ใกล้กันเกินไปอ่าโอเคโอเค แต่แต่แต่ออนไลน์ได้ยินนะคะ ได้ยินโอเคนะคะน่าจะโอเค โอเคค่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินยังไง พิมพ์เข้ามาในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยช่วยตรุนาช่วยมอนิเตอร์ให้นะคะ ตอนนี้เรามีออนไลน์กี่ท่านแล้วคออ68 ท่านนะคะ ผู้ปกครองที่ฟังอยู่บนออนไลน์แ้ะขออนุญาตเริ่มนะคะก็จะจะขออนุญาตเป็นแบบนี้นะคะ จะนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านผู้ปกครองได้มีข้อกังวล แล้วก็อาจจะให้ทางโรงเรียนช่วยอธิบายบางส่วน อย่างที่ได้เรียนท่านท่านผออไปนะคะ ด้วยความที่ข้อกังวลเนี่ยมีอยู่ในวงกว้าง เราอยากให้การประชุมครั้งนี้มีการจดบันทึกการประชุมนะคะ ก็จะขอขอขอเนุญาตทางฝ่ายโรงเรียนด้วยแล้วทางทราบว่าผู้ปกครองเองก็จะมีการจดบันทึกการประชุมเช่นกัน เพื่อที่จะได้มีพอยต์ของการที่จะติดตามผลหรืออะไรก็ตามนะคะ เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันที่จะทำให้ปัญหาต่างๆ เนี่ย มันมีความเข้าใจที่ดีขึ้นหรือคลี่คลายขึ้น เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราต้องการคือให้ลูกของเราสามารถมี learning experience ที่ที่ที่มีความสุขกับการเรียนการเจริญเติบโต และได้รับวัดได้รับการวัดผลความพยายามหรือความสามารถของเขาในในการเรียนที่โดยเฉพาะยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่ควรจะเป็นนะคะ ก็อย่างแรกสุดเลย uh, if I may uh, do you want to do this in English or you want to do this in Thai in Thai okay okay uh, I translate for you so um, point แรกนะคะที่ที่ทางผู้ปกครองได้สรุปรวมกันมาอย่างเงี้ยค่ะ คือ first of all นะคะคุณซีดเนี่ยได้บอกว่าทำไมถึงมา คุยเรื่องนี้กันในขณะที่ยังไม่ได้เห็นเกรดเกรดยังไม่ได้ออกมาเลย ทำไมจะต้องมากังวลกันตอนนี้นะคะ ซึ่งจังก็ได้อธิบายไปแล้วว่า เพราะว่าเกรดยังไม่ออกเราคิดว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องคุยปรึกษากันตอนนี้ก่อนนะคะท่านผอท่านท่านท่านรับฟังทุกเรื่องจะบีท่านมาขอก่อนจัดมาแล้วว่า มีประมาณอะไรบ้างแต่บางเรื่องอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะ ก็คือเราบอกว่าที่เรามาเพราะว่าอยากจะให้มีการ ทำความเข้าใจพูดคุยหารือกันก่อน เพราะถ้าเมื่อเกรดออกมาแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยยังไม่เห็นเกรดพวกเรายังไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้แค่ว่า ลูกทำได้ในช่วงที่เป็นควิสในช่วงที่เป็นหมายในแซมต่างๆพอออกมาจากห้องสอบร้องไห้เสียใจเครียดคิดว่าตกแน่ทำไม่ได้ อะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นผู้ปกครองในวงกว้าง so that's why we come forward because before we know the grade นะคะที่จะออกมา ทีเนี้ยคุณซีบอกว่า เอ่อเท่าที่ผ่านมา แกบอกว่าเมื่อเช้าแกส่งอีเมลหาแซมว่า เนี่ยถ้ามองดูแล้วว่าเกรดของลูกๆของเรา ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มี A สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ B สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ก่อนที่จะมีเอ็กซามอันนี้นะคะ แกก็บอกว่าก็เกรดก็ดูดีเนี่ยสำหรับฉันเนี่ยเกรดสูงกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ำไป ทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคงมาดูว่าถ้าเกิดใหม่ออกมาจะเป็นยังไง มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ลูกๆบอกเราหลายคนบอกเราว่า ตอนช่วงทำควิสตอนช่วงทำแบบสึกหัทำได้ แต่พอมาถึงเอกแามทำไม่ได้ อันนี้ผมก็อธิบายให้ดรซีทราบไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเรายังไม่เห็นเกรดหรอกอันนี้คงจะต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียน แต่ก่อนที่เกรดจะออกหรือไม่เนี่ย เราจะขออนุญาตนำเสนอข้อกังวลหรือคำถามที่เรามี ทีนี้ถ้าจำตกหล่นอะไรผู้ปกครองท่านไหนจะมีอะไรเสริมบอกได้นะคะ ข้อแรก first point ที่เราพยายามพูด forward ก็คือว่า เรามีคำถามว่าเด็กๆ ลูกๆ ของเราเนี่ยได้รับการ evaluate หรือได้รับการทดสอบความสามารถความได้ของเขาเนี่ย ในระดับของเกรด11 หรือเกรดที่มันควรจะเป็นไหมนะคะ คือจำถามไปก่อนเลยว่า มาตรฐานที่ทางโรงเรียนใช้คืออะไร มาตรฐานเราเป็นระบบอของแคลิฟอร์เนีย Educational System หรือเราเป็นระบบของอไทยนะคะ เพราะโรงเรียนนี้ไม่มีไม่มีโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ไม่มีโปรแกรมศิลป์นะคะไม่มีไม่มีการแบ่งแยก เพราะฉะนั้นไอการเทสเด็ก ๆ ถึงความสามารถของเขา มันควรจะ across the board เด็กที่เรียนศิลป์ไม่ใช่เด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ ถ้าเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ ก็ดีไปแต่ว่าก็ไม่ได้ระดับที่จะไปโอลิมปิก เลยแต่แต่บางท่านอาจน้องบางคนอาจจะมีความสามารถเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่จำเรียนท่านดรซีกับท่านท่านผอไปว่า ผู้ปกครองมีมีคำถามว่ามาตรฐานของการวัดผลเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรเพราะว่ามีผู้ปกครองบางท่านได้เอาแบบฝึกหัดบางอันหรือคิสบางอันที่เด็กทำไม่ได้เนี่ยไปให้ผู้สอนเลขที่อื่นทำ ดูแล้วก็รู้สึกว่างงมากว่ามันมันมันมันทำไมยากขนาดนี้แล้วบางบางโจทย์บางโจทย์มันอาจจะต้องใช้เวลาในการรีโซฟมากมากกว่าเท่าที่เวลาที่เด็กมีก็ได้ เด็กที่เก่งอาจจะทำได้หรือปานกลางอาจจะทำได้ แต่ด้วยเวลาของการจำกัดของการทำข้อสอบด้วยความลึกของข้อสอบโจทย์เองด้วยเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลกับเกรด11หรือไม่ อันนี้คือคำถามแรกนะคะสรุปคือคำถามแรกคือใช้มาตรฐานอะไรในการออกข้อสอบนะคะ ข้อต่อไปที่เรียนท่านก็คือว่าวิธีการออกข้อสอบ ซึ่งเดี๋ยวมิสติวเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชานี้นะคะคุณสตีฟเองก็ได้พูดมาแต่ว่าการออกข้อสอบเขาเตรียมที่จะมาอธิบายให้เราฟังว่าเขาออกข้อสอบอยังไง วิธีออกออกอย่างไรนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดูว่าเราเราจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมในการออกข้อสอบนั้น เข้าใจว่าอาจารย์คณิตศาสตร์ทั้งสี่ท่าน มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบทั้งหมดนะคะ แล้วก็ เดี๋ยวเราก็คงจะมีคำถาม เพราะว่าการออกข้อสอบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเราสงสัยกันเยอะ แต่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ expertise เราไม่ใช่อาจารย์ เราไม่ใช่ด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟัง เดี๋ยวเขาคงจะพยายามพยายามอธิบายให้เราฟังพอจะเข้าใจแต่อันเนี้ยก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าเราก็มีข้อข้อสงสัยเยอะผู้ปกครองหลายท่านมีข้อสงสัยเยอะ เราอาจจะต้องดูว่ามัน มันมันมันมันสมเหตุสมผลไหมนะคะโอเค แล้วก็ข้อต่อไปช่วยช่วยติดไม้ด้วยนะครับ ค่ะ ท่านที่อยู่ออนไลน์ กรุณามิวไมโครโฟนด้วยนะคะ เดี๋ยวเสียงพูดจะออกมา ขอบคุณค่ะสองข้อนะคะ ข้อที่สามที่อยากจะเรียนถามนะคะ คือ ต่อให้อาจารย์ทุกคนสอนคอนเทนต์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละ ในแต่ละเซมิสเตอร์ แต่เขาสอนคอนเทนต์เดียวกันในเวลาเดียวกันหรือเปล่าความลึกเท่ากันหรือเปล่าพอมันมาถึงตอนออกข้อสอบเนี่ยความลึกของชั้นข้อสอบแต่ละอันเนี่ยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนี้เราให้ทางโรงเรียนช่วยช่วยกันนอธิบายนะคะ เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเนื่องจากเด็กของเราเนี่ย มีทั้งอาจารย์ยูอาจจะสามารถฟังอันนี้ไปด้วยนะคะ ถ้าเกิดต้องท r a n s เ a t e l a อ่อนก็ว่าไป ในเมื่อเรามีลูกที่เก่งด้านศิลป์เก่งเรื่องภาษาบางคนเก่งแหทหรือต่างๆคือผสมคนเปกันมาในโรงเรียนที่ที่นี่ไม่ใช่แบบมหิดลวิทยาลัยสอนหรือไม่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่เตรียมอุดมอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ไม่ได้แยกเป็นโปรแกรมด้วยเนี่ยทีนี้เวลาที่คุณครูสอนอ่ะ อาจจะบอกว่าอ่ะครูก็สอนคอนเทนต์เดียวกัน แต่ว่า ความเข้าใจของเด็กอ่ะเขาไปในเพจเดียวกันไหม ถ้าสมมติคุณกำหนดว่าโอเค ในเดือนเนี้ยเราจะ cover content นี้นี้นี้ แต่ไอ้นี้นี้นี้เนี่ยถ้าไปสอนเด็กวิทย์เข้าไปได้เร็ว นี้นี้นี้นี้กับเด็กศิลป์ก็อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะงั้นเนี่ยลูกๆที่อาจจะ 30% 40%ที่ไม่ได้เก่งเลยเนี่ย เรามีวิธีมีตัวช่วยเขายังไงแบบไหน ทางโรงเรียนก็บอกว่า พีเรียดแปดแปดเนี่ยคลาสเรียนที่แปดเนี่ยเขาปล่อยว่างทำไมไม่เห็นมีใครไม่เข้าใจทำไมไม่มาถามไม่เข้าใจทำไมไม่ไปหาคุณครู แล้วดรสตีฟแชร์เมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาว่าเกรดอ่าพีเรียดแปดเนี่ยไม่เคยมีใคร นักเรียนไม่มา ไม่เข้าใจก็ทำไมไม่มา แทนที่จะไปเรียนพิเศษข้างนอกมาเรียนพิเศษที่นี่ไหมอันนี้จำก็เรียนไปแล้วว่า อันนี้เราอาจจะต้องถามลูกๆ ว่าทำไมไม่ยอมไป มีการบ้านอันอื่นที่ต้องรีบทำหรือเปล่า มีอะไรที่มันมีเหตุผลอะไรหรือไม่กล้าหรือเปล่านะคะ อันนี้ขออนุญาตนำเสนออย่างแฟกต์ตรงๆนะคะขออนุญาตด้วยความเคารพคือเราเคยมีถามลูกๆบางคนแล้วคุณแม่คุณพ่อบางคนก็ฟีดแบ็กมาว่า พอในห้องอ่ะ พอถามก็บอกอ้าวก็อธิบายไปแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอพออยู่ในห้องครูเกรดเขาอายแล้วไม่กล้าพูดอ่ะ แล้วพอบอกว่าเฮ้ย ถ้าอยู่ไม่ไม่เข้าใจครูคนนี้สอน ก็มีครูทั้งสี่คนเปิดพิเวตแปดทั้งนั้น ทำไมไม่ไปหาครูคนอื่น อันนี้คือสิ่งที่ทางดรซีได้เรียนมานะคะ อันนี้เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับลูกๆว่าเอาแล้วทำไมถึงไม่ไปทำไมถึงเลือกทางเลือกอื่นเขาอาจจะมีเหตุผลว่าไม่กล้า Are you okay w i t h me speak in g Thai? Okay, okay. Also, sorry, didn't see. Good s e b a s i a n r i h t Thank you. But I, I, we will translate back and forth English and Thai also. But I will want to you to also understand the core question, very objective question that I, I would like the school to help explaining to us, uh, you know, how these things work so that the parents at, at large can understand now again we are saying the third the next point ก็คือว่า teaching style may be different we cannot expect the same teacher to ่สอนเหมือนกันหมด มีบุคลิกเหมือนกันหมด เข้าใจเด็กเหมือนหมด เราอาจจะไปคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้ อันนั้นคือ subjective แต่ว่า objective ก็คือว่าแต่ content เนี่ย แต่ละท่านเนี่ย มีเวลามี มีมีเพจในการสอน ที่ทำให้เด็กทุกคนตามทันได้หรือเปล่า เพราะว่าเด็กของเรามิกกันนะคะ แล้วก็สุดท้ายเมนลี่ค่ะท่านผออสุดท้ายเมนลี่ก่อนช่วงนี้นะคะ ก็คือว่า why are we waiting ทำไมเราถึงวัดค่าให้ค่าถึง 60%ในการทำข้อสอบเหล่านี้นะคะ อย่างอย่างคุณคุณซีบอกว่าเนี่ยเท่าที่ฉันดูตอนเนี้ยเกรดก็ดีกันอีกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่า มันก็จะเป็นอย่างนั้นลูกๆผู้ปกครองบางคนบอกเราก็เหมือนทำได้แต่พอถึงเอ็กแซมปุ๊บตึ้งลงลงมา แต่ว่ามันมีคะแนนน้ำหนักถึงหกสิบเปอร์เซ็นมันจะทำให้สิ่งที่ทำมาดีๆแล้วเนี่ยมันหล่นพลึบลงไปเลย แล้วแล้วนี่คือสิ่งที่จะดีโมชิเวตลูกๆหรือความไม่เข้าใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยค่ะเสียงแทรกเยอะมากนะคะทางออนไลน์มีผู้ปกครองส่งเข้ามา รบกวนทุกท่านปิดไมโครโฟนด้วยนะคะ มีคนที่ไม่ปิดไมโครโฟนนะผู้ปกครองท่านอื่นฟังไม่ได้ฟังไม่ทันขออนุญาตด้วยนะคะ เพราะว่าเรามี 85 ท่านออนไลน์ก็อยากให้รับฟังร่วมกัน อาจารย์เชฟช่วยไล่ว่าใครไม่ไม่ปิดไมโครโฟนได้ไหมคะแล้วเราคอนแทคผู้ปกครองท่านนั้นนะคะมีคุณเนงเออมีฉันนี่ทัขออภัยขออภัยปิดแล้วเดี๋ยวช่วยไล่นะคะ แล้วก็แจ้งแจ้งแจ้งแต่ละท่านนะคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวไปแต่ละข้อจบแล้วเดี๋ยวให้ตอบเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะนำเสนอให้ให้ทางเงินช่วยช่วยกันอธิบายก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวบางเรื่องที่เขาอธิบายมาเราก็สามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้นะคะว่าวิชาเลขจำเป็นที่ต้องวัดค่าถึง 60%ในช่วงของเอ็กแซมไหม ในเมื่อทำมาดีๆพอหกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หลุดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ท่านท่านผอ ค่ะครับ So, everyone hear me okay? So let me address the first one, and then actually do and Good can talk about point two, which is uh, how the exam was created. Can everyone hear me okay? Okay. So in terms of the standards... to speak up a little bit. Is this loud enough? Yeah. Okay, great. Um, so in terms of the standard, just so you understand uh, how our curriculum is designed, we actually have two curricula. Um, the first one is the California Common Core, so anything that's not Thai studies would fall under that. Uh, this is a curriculum, and this is going to sound like I'm insulting my own country, uh, but it's a curriculum that's designed for American students. Uh, the math students here are better, to be quite honest. Uh, and so, in terms of the rigor, this is about normal for a high school. The challenge, however, and I think I mentioned this last year, is that this is a three year school grades 10, 11, 12, the expectation and the requirement in order for us to maintain international accreditation is we have to get all of the high school content into three years. But in America, it's four years for high school. Um, so that is a bit of a challenge. May I translate? Mr. Steve said we we asked what use to measure high นะคะคุณสตีฟบอกว่าที่เราถามเข้าไปว่าใช้สแตนดาร์ดอะไรในการมาวัดความสามารถของเด็กคุณสตีฟบอกว่าอันนี้มันเป็นไฮสคูลสแตนดาร์ดของแคลิฟอร์เนียคอมมอนคอร์ นะคะใช้ว่าคคิสนินคำมันคอพราของเราเป็นแบบว่ากึ่งอเมริกันสกูลกึ่งไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช้แคลิฟอร์เนียคอมมอนคอร์สแตนดาร์ดซึ่งคุณสตีฟบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้มาตรฐานเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเด็กไทยทำได้ดีมากกว่าเด็กอเมริกันด้วยซ้ำไป นั่นคือหนึ่งเรื่อง เรื่องที่สองคือแกบอกว่า ที่อเมริกาเนี่ยไฮสคูลมันสี่ปี ที่นี่แค่สามปี เพราะฉะนั้น อการที่ MUIDS จะ keep creditation ได้เนี่ย เขาจะต้องพยายามอัดคอนเทนต์ของ4ปีเข้ามาอยู่ใน 3 ปีโซฟาที่คุณซีบอกนะคะ ค่ะคุณซี s actually hand it over to Do. Take the phone. ค่ะ อันนั้นก็คือคำถามแรกว่าเอาสแตนดาร์ดตรงไหนมาวัดเด็กก็บอกว่าเป็นสแตนดาร์ดของแคลิฟอร์เนียคอมมอนคอร์ที่จริงๆสามปีสี่ปีแต่มาอัดกันอยู่ในสามปี So just to be aware, anything that's not covered by Common Core that falls under Ministry of Education, you need to make sure we hit that. It's not a lot, but it does need to be hit as well, otherwise we don't get into the Thai universities. But, but then for the Thai side, i s a lot of standard d o o r g h for those who have scientific programs, good. For those who like a, uh, yeah. เตรียมอุดม We don't do the science track. Yeah, yeah. So, so เขาก็บอกว่าอะไรที่ก็จะต้องผสมกันระหว่าง California Common Core หลักสูตรกับหลักสูตรอื่นๆที่เป็นของไทยก็ต้องไปแตกด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้ก็ก็จะไม่สามารถเข้าเด็กเราไปสอบเข้าโรงเรียนไทยอย่างเงี้ยนะคะออกมหาลัยไทย And so questions two and three were about sort of how the exam was written and then sort of the depth of content. I'm going to allow Dew and Dr. Good to talk about that, uh, and Ty is fine. And then number four, which is about the, the percentage, that is certainly something we can discuss. Um, I think that's a reasonable topic to discuss. Uh, and so I do ask that you let me work with the department and we'll come back with an answer on that. Um, personally, I was an English teacher. I am okay with reducing that percentage to spread it out a little bit more evenly, that's fine with me. Maybe want to talk to the math teachers, uh, but I think that's certainly something we can do and, talk about. Um, and that should hopefully help reduce the test anxiety. Um, I do want to say before I hand it over to you, just to be aware, um, I looked at every student's grade uh, this morning, so every grade 11 student's grade. We actually have quite a high percentage of A's and a high percentage of B's. Uh, 39% of the students have an A right now. 36% have a B. It's very high. Um, so I know that test anxiety can be a thing for sure, and I don't want students to feel like this is going to somehow destroy that. Um, that's not our goal. Uh, but Just to be aware, based on the quizzes and what we've been seeing so far, I think we've improved quite a bit from previous years. So Try to keep that in mind, and then uh, we'll talk about the other points. But First of all, here's Jude to talk about how the test was created and hopefully answer any questions on that. Just for your information, I actually mentioned earlier already about what you just said, that you're actually looking at the grades so far looks like okay and too high and all that are already explained. เมื่อกี้คุณจิ๊บแค่จะบอกว่าเขาดูเกรดของลูกๆเรา so far นะคะในเกรด11ที่เมื่อกี้จะอธิบายไปแล้ว ว่าเขาบอกว่าก็เกรดก็สูงอยู่นะ จริงๆสูงเกินไปได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ แต่แกเลยคิดว่า ไอการที่เด็กๆทำข้อสอบไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการประมาท การกลัวข้อสอบหรือเปล่าเมื่อสักครู่แค่แปลให้ฟังนะคะ So I do need to add one more thing. Sorry. Yes, sure, sure. Um, this might be kind of old information for some of you, but uh, to be aware that the grading does not end for the school until December. Um, it used to be when I got here that a quarter grade was final, and that once it was on there, that was on the transcript. Uh, that has not been the case for seven years. Is one of the changes we made when we got here. And so just to be aware that when the grades come out and we have a look at it, it's, nothing's final until December. So there's certainly time to, to look at this and make adjustments as necessary. So I, I know that maybe we're coming from systems where the quarter grade is on the transcript. Um, that's not the case here. When, when are the students supposed to be handed over their portfolio to uni- some of the universities? That's semester five, so that'll be when they get their December grades, 12th grade. So they'll get their, their fall yeah, but, but they have, yes, and that too, but, oh, okay, for that grade twelve. Yeah. But for grade eleven, they, they usually, it's also taken into consideration. um, for TCAS are you talking about? That is, a little bit outside. For example my daughter when she applied for the medical school Yeah. she used the grade of the whole the everything The four semesters? yeah Okay, yeah. Yeah, Yeah, there's several rounds of TCAS, I'm a On- little bit on- unfamiliar with that. 11. Yeah, so there's certainly four, but we have to give out five semester transcripts to every student um, when they apply for round two and three for sure. ก็คุณสตีฟบอกว่าเกรดที่จะออกมาไม่ว่ามันจะออกเป็นยังไงนะก็ให้รู้ว่ามันยังไม่ใช่ฟิแนลเกรดนี่จะออกมาฟิแนลจริงก็เดือนธันวานะคะก็เหมือนกับว่ายังจะมีเวลาทำเกรดได้ใหม่ ถ้ามันยังไม่โอเคคือการที่จะออกข้อสอบอะค่ะ คือคุณครูแต่ละท่านจะมาเอาข้อสอบที่เขียนมาค่ะแล้วมาเจอกันในกลุ่มค่ะเสร็จแล้วเราก็เป็นข้อสอบมา พอเป็นข้อสอบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกข้อสอบกันนะคะ ว่าข้อไหนที่ว่าเราคิดว่านักเรียนน่าจะได้รับการทดสอบตรงจุดนั้นนะคะ แล้วก็พอเราก็จะวนกันแบบกระดาษแผ่นเดียวที่เราปร้นมาค่ะเราก็จะวนกันเลือกพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อไหนที่ได้รับการเลือกมากที่สุดนะคะเราก็จะเอาข้อตรงนั้นอะเข้าไปในข้อสอบอันนี้อันนี้ขออนุญาตนะอันนี้ของทุกคอนเทนต์เลยว่าคือเฉพาะ specific content หรือโจทย์หรือหรือเรื่องราวที่เรียนอยู่หรือ อันนี้คือทุกอย่างที่เรียนในห่วงเวลานี้ทุกอย่างที่เรียนในควอเตอร์ ค่ะ เพราะว่าเกรดสิบเอ็ดหนึ่งควอเตอร์เรียนหนึ่งยูนิตนะคะ เหมือนถ้าเป็นคอร์สหนึ่งเราเรียน pattern sequence series แล้วเราก็จะมี sub topics นะคะพอเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าข้อที่เราเลือกอะค่ะคิดตัว topic ที่เป็น sub topics หรือเปล่าอะค่ะแล้วเราก็เอาข้อที่ครูเลือกมากที่สุดเข้าไปในข้อสอบเอ่อ maybe I translate they said that the way they design the, the exam is that they put all the teachers uh, in the same room and everybody put forward the exam puzzle that they want, and they ask all the teachers to more or less vote, right? Um, Choose I, I can, select, I, select. I can explain if you would Yeah, yeah, sure. That's probably better. Um, so basically, what we actually did is that we all actually write the exam, and then um, we sit together as a team, as the printout. Then what we actually do is that each of us actually choosing those questions, and whichever one gets the most selected, we put that on the exam. Um, we also have to take a look at whether they hit all the subtopics that we actually teach in that course. And, and, and that's the best thing? You feel? Sorry, because it's the, the one who teach, who, who choose. Oh, just, <laughs> I'm asking, okay, yes. You need a microphone. For, for the, the exams that you are talking about, uh, how, how do you make sure that the four teachers who teach math in, in the classroom are uh, met with the course and in your plan uh, teaching? Yeah. Do you have any assessment or some kind like uh, to test on that? Like, do you check on all the teacher teaching that they finish all the math that they have to finish before the exam? Yeah. This is the second question, is that. Uh, for the quiz of math. Yeah. Each each teacher they, they design the quiz by themselves, right? And mm-hmm. you as a head of math, do you do you uh, verify that? Is it match with what they taught the students in the in the past period? Something like that. This is this is our uh, concern. Yeah. Thank you. Um, the first question, before we actually teaching in each of the quarter, we list the subtopics. So each of the teachers is supposed to actually teach every single one of them in there. Make sure that we cover before the end of the quarter. Um, in terms of the pacing, just to answer number three at the same time then, in terms of pacing, um, it depends on the student in the class as well. Um, sometimes they actually understand this topic, they can actually go faster or if the teacher, uh, the students in that class actually go slower, then we wouldn't be able to rush them through. So it depends on the nature of the class in each institution. Um, to answer your question regarding the quizzes, the quizzes is pretty much testing the understanding that the teacher in that particular section um, want to evaluate other students. Um, and it's not happening at the same time throughout the whole quarter either. Um, กรุณาอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยได้ไหมคะเพราะว่า่อ we have one one we have one English speaking we have about 100 Thai speaking เชิญเชิญค่ะขอโทษค่ะพอดีเห็นคุณแม่ถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอ้โน่นนู่นอยากค่ะคงจะแบบอยากจะให้คนนี้เข้าใจด้วย แต่ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว we will make sure you understand s o n t r cannot understand โอเค โอเคค่ะ ำไมนะคะอยากให้รันเป็นภาษาไทยไปเลยใช่ใช่ค่ะรันภาษาไทยเมลี่ก็ได้ค่ะแต่บางครั้งเราก็จะปริงอินค่ะค่ะไม่ไม่เราเทคโนตข้อสรุปเนี่ยและอันนี้อันนี้ต้องไปถามคุณแม่อีกรอบไหมคะพอดีคุณแม่ถามภาษาอังกฤษนะคะได้ค่ะได้ก็ได้ค่ะมิสซิลอะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจค่ะได้ค่ะก็คือเวลาเวลาที่จะเขียนข้อสอบ หรือเวลาที่จะคุยสคะตัวคุยเนี่ย ไม่ได้คุยพร้อมกันทุกเซสชันนะคะคุยขึ้นอยู่กับว่าครูแต่ละท่านต้องการจะเทสความรู้ในช่วงหนึ่งของที่เขาสอนนะคะก็เลยไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องเทสพร้อมกันหรือเป็นข้อสอบเดียวกันนะคะส่วนเทสซิ่งก็เหมือนกันนะคะเทสซิ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคลาสค่ะนักเรียนไปได้เร็วหรือช้าของในแต่ละสับท็อปิกนั้นนะคะถ้าหัวข้อย่อยๆบางหัวข้อถ้านักเรียนยังไป ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเราก็จะไม่เร่งให้ไปแบบเร็วสำหรับคลาสนั้นแต่บังเอิญ ถ้าสมมติคลาสอื่นแบบนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าใจแล้วแล้วไปได้เร็วก็คือ ไปตัวท็อปิกต่อไปได้เนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเซสชันที่คุณครูท่านนั้นสอนไปค่ะ มิสมิสซิลค่ะขออนุญาตพอมิสซิลบอกว่าอันนี้ตรงกับที่เราคอนเซิร์นเลยค่ะ ว่าเด็กแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการทำความเข้าใจคอนเทนต์นั้นๆ ได้เท่ากันทั้งหมดเนี่ยมิสซิลบอกว่าถ้าห้องเนี้ย เด็กยังไม่เข้าใจก็จะไปช้าหน่อย ห้องห้องห้องอื่นๆที่เข้าใจง่ายแต่พอมาถึงตอนออกข้อสอบเนี่ยค่ะ เราเราเราทราบมากน้อยแค่ไหนว่าเพจของห้องนี้เป็นยังไงหรือกลุ่มซาวของห้องนี้เขาเป็นยังไง สมมุติว่าจะบอกมาว่ามีคอนเทนต์ห้าคอนเทนต์ที่จะต้องถูกเข้าไปในข้อสอบสมมตินะคะนี่คอนเทนต์ที่สี่เนี่ยกำลังยังยังไปกันไม่ได้เลยแต่ รูก็ต้องสอนคอนเทนต์ที่ห้าเพราะเดี๋ยวข้อ สอบมันจะออกมาในคอนเทนต์ที่ห้าอันนี้มิสซิลแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะตอนเวลาเราเลือกข้อสอบอะค่ะเราเขียนข้อสอบโดยประมาณจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมีการสอบควอเตอร์อะค่ะก็ถ้าจุดไหนเนี่ยถ้าครูท่านไหนสอนไม่ทันจริง ๆ โดยปกติเราจะบอกกันนะคะ ว่าอันเนี้ยเด็กห้องเราอะ ยังไม่ค่อยยังยังทำไม่ค่อยได้นะ หรือว่าอันเนี้ยเราสอนไม่ไม่ครบเราสอนตัวนี้ไม่ได้นะซึ่งเวลาเราเลือกเราเลือกด้วยกันนะคะถ้าสมมติเกิดสิ่งนั้นเนี่ยห้องนั้นไม่ได้สอนเราก็จะไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวข้อสอบนะคะโอ้แต่โดยปกติแล้วคือครูทุกคนเขาจะเทสใน คือคือคือเมื่อเมื่อสักครู่ที่มิสวิวบอกว่าเวลาที่ทำควิสเนี่ยครูสอนอะไรไป ก็ให้เด็กทำควิสนั้น อันนี้อาจจะเป็นคำตอบของดรซีว่าทำไมเวลาที่เขาทำคุยเสอรพวกนคะแนนเขาได้เขาได้เพราะเขาเรียนรับเขาถูกสอนแล้วเขาทำข้อสอบได้ แต่พอมาถึงทางปลาย ทำไม่ได้เนี่ยเราเลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ใน p r o น e s s ของการออกข้อสอบใหม่งเงี้ย ท่านท่านใดมีคำถามเชิญนะคะฮันะคะ ครับจากจากเท่าที่ฟังนะครับ คือยังไม่ค่อยเคลียร์ในแง่ของ principle ในการเลือกข้อสอบ เพราะว่าในมุมผมเนี่ย การการทำข้อสอบคือควรเป็นการวัดความสามารถของการเรียนการสอนทางระบบนะครับ ไม่ใช่แค่วัดนักเรียน ตอนนี้ผมมองว่าใน 50%ของการเรียนการสอนเนี่ยคือเราสอนเบสิก30%เราอาจจะสอนพวกอินเตอร์มีเดีย10-20%เราสอนแอดวานซ์ นะครับ แต่ตอนนี้ถ้าบอกให้ทุกครูทุกคนเลือกเนี่ยแล้วเป็นลักษณะคล้ายๆ popular vote ถ้าครูทุกคน enjoy ที่จะเลือกข้อสอบแอดวานทั้งหมด เพราะนั้น distribution ในการความยากง่ายของข้อสอบมันจะไม่ถูก distribute ไว้ผมก็จะโปรเซสเนี่ยจะได้ข้อสอบทุกสับท็อปิกอันนี้ มันตอบโจทย์ตรงนั้น แต่มันจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของเลเวลของความยากของข้อสอบ จริง ๆ แล้วถ้าผมมองเนี่ยการจะวัดเด็กเนี่ย ข้อสอบห้าสิบหกสิบเอร์เซ็นคนเป็นข้อสอบเบสิกสามสิบเปอร์เซ็นคนเป็นอินเตอร์มีเดียสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แอดวานถ้าเนี้ยผลออกมามันจะเป็นเบลเคิร์เด็กส่วนใหญ่ควรจะผ่าน เด็กที่เก่งมากๆก็จะได้เอได้บีเด็กที่ไม่สามารถทำเบสิกได้ก็ควรจะตก เพราะฉะนั้นผมว่าฟิสิบิลในการออกออกข้อสอบนี้ผมไม่ค่อยยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ ขอแสดงความคิดเห็นขอบคุณนะคะ อีกอย่างที่เราทำอะค่ะ แต่คืออันนี้อันนี้เราจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เราทำอีกอย่างหนึ่งข้อสอบในท็อปิกเดียวกันนะคะบางทีครูแต่ละท่านเขียนมาเนี่ยเขามีข้อสอบที่อยู่ในท็อปิกนั้น สมมติหนึ่งหนึ่งสับท็อปิกน่าจะมีประมาณสักสามสามหรือสี่ข้อ ที่เป็นการตอบโจทย์ของการเทสในตัวสับท็อปิกนั้นนะคะ แล้วบางทีถ้าสมมติเกิดข้ออื่นที่ยากแล้วเนี่ยเราก็จะดูตัวที่เป็นข้อที่ง่ายที่จะทดสอบท็อปิกนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าได้เปอร์เซ็นต์ตามที่คุณพ่อค่ะเออกับพอดีมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องระยะเวลา เพราะเท่าที่ถามลูกคือ มันจากชั่วโมงสามสิบหรือชั่วโมงสิบ กับความยากของข้อสอบระดับเนี้ยเขาบอกว่ามันมันยากเกินไป แล้วก็อันนี้ก็คือแม้กระทั่งบริไฟกับเด็กที่ผ่านโอลิมปิกเขาก็ถือว่าข้อสอบนี้ยากคือคือสำหรับผมเนี่ยผมสอนลูกผมเองนะครับคือแบ็กกราวผมคือผมเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็พยายามสอน เพราะนั้นผมจะรู้ว่าลูกเรียนอะไร แล้วก็อันไหนที่ยากอันอันไหนที่ง่ายนะครับ แล้วก็ข้อสอบบางอันที่บอกว่าเป็นเอ็กซ์ต้า ผมบอกอะไรผมทำกับลูกผมก็ทำไม่ได้ แต่ลูกก็บอกว่าข้อสอบเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะทำเป็นกลุ่มนะครับ แล้วก็บางทีอาจารย์เป็นกลุ่มแลวทำเป็นกลุ่มทำ แต่เท่าที่เท่าที่ถามก็คือว่าบางข้อสอบในในที่สอบข่าวเนี่ยมันมีข้อสอบระดับเอ็กซ์ต้าอยู่ด้วย แต่นี่ผมผมก็ไม่สามารถที่จะมันเป็นคำพูดลูกผมเดียว ก็คงอาจจะไม่สามารถจะเอามาเคลมได้ แต่สิ่งที่อยากให้ทำคือว่า ในแต่ละข้อสอบในแต่ละหัวข้อเนี่ย ผมว่าถ้าพอดออกมาจะเห็นว่ามันเป็นเคอร์ฟยังไง ถ้าข้อสอบข้อเนี้ยมันเบ้ซ้ายหมดเลย เด็กตรงเกือบหมด ผมว่าข้อสอบนั้นไม่ควรจะมาใช้ละยกเว้นว่ามันอยู่ในส่วนห้าหรือสิบเปอร์เซ็นที่เราต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าต้องคัดข้อสอบเป็นข้อๆเลยกับข้อสอบที่ออกไปแล้ว ถ้าทุกทุกข้อมันอยู่อยู่เบ้ซ้ายหมด ผมว่ายังไงจะก็ตกหรือแม้กระทั่งให้ผมไปทำผมอาจจะตกก็ได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาที นะครับอันนี้ขอความกรุณาครับ ขอบคุณมาก แล้วก็ไปคุยกับทางทีมนะคะ ขอบคุณค่ะมีมีออนไลน์ ค่ะ มีคำถามมีคำถามออนไลน์ใช่ไหมคะ มีมีคำถามครับโทรศัพท์โอเคเชิญค่ะครับกอนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผอโรงเรียน MUNDS นะครับคุณซีแล้วก็ อาจารย์ที่เข้ามากลบเวลาให้พวกผู้ปรครองได้พูดคุยนะขออนุญาตพูดในฐานะผู้ปกครองท่านหนึ่งที่อยากลดต้อวัดแสดงความเห็นไม่ทราบว่าได้ยินอยู่ไม่ครับได้ยินชัดเจนค่ะเชิญเลยคับครับคุณพ่อเนี่ยอยากพูดในฐานะว่าคุณพ่อทำงานการที่ต้องทำการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เราก็มีขบวนการในการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่ง คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าเป็นปะโยชน์แล่าจเป็นประโยชขอขอขอขออนุญาตนะคะ ท่านท่านที่ไม่ได้พูดอยู่ตอนนี้ กรุณามิวไมโครโฟนนะคะ ปิดไมโครโฟนให้จับนิดนึงนะคะ ขอขอขอโทษคุณพ่อค่ะเชิญค่ะ ครับที่อยากจะพูดนะคะ ว่าในฐานะที่เป็นคนที่ทำอยู่ในวงการการศึกษาเช่นเดียวกันเนี่ย มองว่าสิ่งที่คุณปีกเนี่ยพูดถึง ไม่ใช่ถ้าอย่เทศบามต้องแข่งไปคุณคุณแม่ คุณแม่ปิดสายด้วยนะคะ ปิดไมโครโฟนด้วยค่ะผู้ปกครองที่เปิดไมโครโฟนอยู่ปิดด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณพ่อบอกว่าในฐานะที่เรากำลังต้องการให้โรงเรียนของเราเนี่ย มีคุณภาพการศึกษา ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลูกๆของเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่จะส่งต่อไปในเรียนในระดับยูนิเวอร์ซิตี้ได้เราเชื่อเลยว่ามาตรฐานที่คุณปีพยายามทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้เดาในส่วนตรงนั้นว่า มาตรฐานควรจะเป็นเช่นนั้นในกรอบเวลาที่จำกัดอยู่พอสมควรแต่ทีนี้ในแง่ของสิ่งที่เราอยากได้มุมมองเห็นก็คือว่า ออบเจกตีฟของการเรียนแล้วก็ขบวนการของการพัฒนาเด็กในโรงเรียนรวมถึงวิธีการประเมินเนี่ยมันทำได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือยังตรงนี้เองผมว่ามันมันเป็นโอกาสของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจะสามารถทำให้มันเป็นที่ยอมรับในทั้งในระดับสากล แล้วก็ในระดับประเทศ สิ่งหนึ่งที่อยากเรียนท่านผอแล้วก็ท่านอาจารย์สตีฟนะครับรวมถึงอาจารย์ก็คือว่า โรงเรียน MUIDF เนี่ยเปิดมาแปดเก้าปี โรงเรียนของเราเนี่ยจะถูกพึ่งถึงในสิ่งที่ดี แล้วส่งต่อข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกไปสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านอื่นรวมถึงเด็กๆ รุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาอยู่ในที่นี้หรือไม่เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์โดยตรงของเด็ก กับประสบการณ์ของผู้ปกครองเนี่ยได้รับทราบอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าเ็นอยู่ในไอเดียสามารถทำให้ติดต่อาัๆเ่นี้เกิดความมั่นใจของผู้ปกครองที่อยู่ในปัจจุบันได้รวมถึงเด็กเองได้เนี่ย ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆ ให้สำหรับโรงเรียนเพื่อให้คนภายนอกเนี่ย มีความกระตือรือร้นอยากจะมาที่นี่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในแง่ของการศึกษานะครับ ตอนนี้ผมทำอยู่ในการศึกษาของวงการเลยเออเวลาเราจะทำการตอบมาตรฐานเพื่อให้คนในวงการของเราเนี่ยตอบผ่านเกณฑ์ที่เราต้องการซึ่งมันก็จะมีมาตรฐานต่างซึ่งในแต่ละสถาบันการศึกษาเนี่ย ก็จะมีการออกข้อสอบการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน อันหนึ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านเป็นข้อคอนเซิร์นมากก็คือว่าเป้าหมายต้องต้องทำให้ชัดก่อนณตอนนี้โรงเรียนกำลังทำให้ผู้ปกครองและเด็กๆรู้สึกว่าการประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ของเขาเนี่ยโรงเรียนพยายามจะมองหาเด็กช้างเผือกเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อสอบที่ยากที่สุดอยู่ซึ่งในหลักการของการประเมินมาตรฐานการสอบจริงแล้วเนี่ย กระบวนการของการประเมินเราต้องการพัฒนาเด็ก แล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าเด็กคนไหนที่อ่อนที่ยังไม่พร้อมที่จะจบออกไป เราไม่ได้ต้องการแยกเด็กระหว่างเด็กที่เก่งสุดๆระดับโอลิมปิก กับเด็กกลางๆนะครับ สิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ดูเหมือนว่า อาจารย์กำลังออกข้อสอบเจอลักษณะว่าออกที่ยากที่สุด ออกให้ประเมินได้มากที่สุดว่าเด็กเรียนรู้แล้วสามารถพัฒนาและคิดได้เองในกรอบเวลาที่จำกัด ซึ่งตรงนี้อยากให้ทางทางอาจารย์เด็กกลับไปดูว่า อาจารย์สอนเด็กตลอดเวลามาประเมินเด็กแล้วเด็กสามารถทำคะแนนในระหว่างก่อนที่จะสอบเกรดเครดิต ต่าง ๆ เนี่ย ในเลเวลที่ดีมากๆ เช่นออกมาได้เกรดเอ คุณพ่อหลายท่านเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าลูกเรียนมาได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่พอเข้าสู่กระบวนการประเมินในช่วงระยะเวลาสั้นความสามารถในการทำไม่ได้อดลงอย่างรวดเร็ว อันนี้มันเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการของการสอนเพื่อพัฒนาเด็กให้ไปทำในสิ่งที่ตาจารกำลังสอนอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันตรงนี้เองเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้บอกว่าอาจารย์สอนไม่ดีนะครับ แต่กำลังบอกว่า สิ่งที่สอนเด็กลงไปเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาจะเรียนรู้และพัฒนาได้เนี่ยเราประเมินเขาเป็นระยะแล้วก็ออกมาดูแต่พอมาทำการเอ็กแซมในช่วงระยะเวลาสั้นๆผลกลับได้ทำผลแต่งตั้งตรงนี้เองในการศึกษาเนี่ย ผู้ทำการฝึกอบรมต้องกลับมาประเมินตัวเองในแง่ที่หนึ่งว่า ข้อสอบนั้นมันเหมาะสมสำหรับการประเมินแล้วหรือยัง บ่อยครั้งการประเมินว่าข้อสอบ ยากหรือง่ายเกิดจากการประเมินของผู้ออกข้อสอบเอง ข้อสอบนั้นยังไม่ได้มีการทดสอบกับผู้เรียนจริงๆว่ามันเป็นข้อสอบยากตรงนี้ข้อสอบเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าอาจารย์ได้ทำการประเมินข้อสอบเราออกมา มันตรงข้ามกับกระบวนการเรียนรู้ของการประเมินระหว่างมันเนี่ยแสดงว่าข้อสอบนั้นมีปัญหามากพอสมควรย้อนกลับไปที่ผมพูดตะเกียงครับว่า นะคะเดี๋ยว คุณพ่อค่ะเดี๋ยวให้ทางโรงเรียนตองตอบไหมคะคือคุณพ่อมีพอยพอยเพิ่มเติมลกันนะครับ ผมสรุปสั้นๆละกันคีย์เวิร์ดก็คือว่าดูเหมือนว่าการประเมินตอนนี้โรงเรียนกำลังสร้างโจทย์วิธีการเรียนแบบเพื่อขัดเด็กเก่งไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อขัดเด็กที่เหมาะสมว่าผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นอยากให้ทางโรงเรียนได้ลองประเมินกิจกรรมที่ดูนะครับ ค่ะ so so basically uh, his core message is that uh, we we are we actually measure the students in in the appropriate level to that level basically it's going to be too difficult to find the top students for math rather than everybody passing appropriately. Oh, sorry. Can you hear me okay? Um, I'll go ahead and address things sort of in reverse order. So, To address the last point first. Yeah. Um, and This is actually something that all of the departments do and are expected to do when you have a comprehensive assessment and a summative assessment. But We do ask that they look at it as a whole, so all 12 sections will be evaluating the exam results. And I do ask for your patience. Be aware that we don't have these tests graded yet so we don't actually know what the results are. Uh, when we do, all of the teachers, whether science, math, history, computers, they look at all 12 sections and look for if there actually is something in common that the students have missed. Is there a gap? And does that need to be retaught? That's an expectation even if we're having this meeting or not. So that's kind of a standard practice, and it is something to look at. Um, I do want to reassure you that I know it might feel like this is, as you say, an Olympic level map. Um, it really is not. Um, it's just we're moving faster than, than our normal pace because we have to. Uh, but we will catch the kids up. Now, if it turns out that across the board there is a content area that's clearly been missed, then yes, of course that will be taught, and nor is it fair to count that as part of the assessment. So that's when those time, that time happens to make those adjustments so the kids are not suffering because of that right? That does happen sometimes where you can see that something was missed. Sorry. Sorry, I, I don't understand what you're trying to say, so maybe does anybody understand? Sorry, Steve, I'm, I'm, I'm, trying to pay attention, okay. but I, I'll I don't. I, translate as well. Yeah, yeah, yeah. but I, I, I don't think it's the English ability, but understanding the process you are right. talking about. Okay, so when you were looking at all of the test results, uh, whatever the department that we met, uh, the teachers as a group do look at to see if there's actually something in common that has been missed. Right? And if that's based case, on based on what? Based on uh, the, the grade result? Yeah, so we'll, we'll look at the test and say it looks like a lot of students miss number two. Okay, okay. Right. And, yeah. and we can say what content area is number two? Okay, that uh-huh. is something that needs to be retaught. Yeah. And also at the same time that is something that the students should not be penalized for. right? And so You would go ahead and oh. make that adjustment so the kid does not suffer. Okay. So that we can make sure they get the teaching necessary. Can I translate that bit first and we go to the next bit? คือคือคุณสตีฟบอกว่าปกติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิชาเลข วิชาอื่นด้วย ที่ว่าพอคะแนนออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะดูว่ามีข้อไหนอุ้ยมี lost t h ขอโทษนะคะ ได้ยินนะคะท่านชี้ออนไลน์ได้ยินอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มือไปโดนอย่าคุณคุณซีบอกว่าพอพอข้อสอบพอคะแนนออกมาแล้ว เนี่ยเขาจะไปดูว่าทั้ง across the board เลยว่าไม่มีข้อไหนที่เด็กตอบไปได้เลยเขาก็จะเอาข้อนั้นอะออกไปไม่เอามารวมอยู่ในคะแนนสอบแล้วก็จะไปสอนที่หลังประมาณนี้ Let me, yeah. yeah, let me hone in a little deeper actually. Okay. Um, if it comes down to it looks like a teacher sections have missed that, and that's something that we address with the teacher um, and make sure that they're caught up and do what I need to do on my end. Uh, uh-huh. Because sometimes it has happened in the past. It has not happened uh-huh. this ah. year, but it has happened in the past that okay, a teacher seems to have missed this content compared to their colleagues, oh. and that's a different issue. ค่ะค่ะแต่คุณคุณซีบอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กตอบไม่ได้เลยข้อนั้นหรือในในในใน subject เรื่องนั้นเนี่ย ขาก็จะกลับมาดูว่าวิจริงๆเด็กก็ไม่ควรจะมีผลกระทบ เพราะว่าครูไม่ได้สอนเขาคิดว่าถ้าเด็กตอบไม่ได้ นั่นคือคอนเทนต์ที่ครูไม่ได้สอน แต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าไอ้คอนเทนต์ที่ครูสอนเราสอนไม่ลึกพอหรือเวลาสอนไม่เพียงพอเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอธิบายคุณซิสฟัง Just before I'm going to go and transition to uh, the gentleman's first question about sort of the intention and purpose of, of the learning. Um, you know, this is my eighth year here. Could you speak up? Sorry. Thank you. <laughs> And, and so just just to make sure I'm clear, there have been a number of teachers that I have let go at the school. It's not like I keep a trophy case of all the teachers I've fired, but I have moved teachers on. And so I do hold them accountable, and I might not feel like that sometimes. But there's a process that I follow, and if improvement is not met, I do let a teacher go. Uh, I've let a lot of teachers go. It's not anything that I'm happy about, but sometimes it's what you have to do. But just be aware that I'm not trying to protect anyone here. I'm trying to help us all kind of move forward. Um, now, let me talk about the, the larger question the gentleman asked about kind of the purpose of learning. Can I just translate this what you just said? Sure. คุณซิบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา8 It's okay I think they can hear me I speak loud <laughs> คุณซี่บอกว่าทำงานที่นี่มา8ปีแล้ว ไม่ใช่ว่าจะไม่ evaluate คุณครูนะคะแล้วก็มีการให้แบบไม่ต่อสัญญาหรือว่าได้ปล่อยให้คุณครูคนนั้นไปแถ้าคุณครูไม่มีประสิทธิภาพบอกเขาเขาก็ทำ เขาไม่ใช่แค่จะมาปกป้องคุณครูอย่างเดียวค่ะ That's what c o n s i s t e n t And so the, the first question he asked is quite complicated. Um, and so I'm actually going to refer to a process we are going through this year, which is with the WASC accreditation. Um, and it's something that we do every six years. Um, there's three points that WASC is always asking us to look for. Points two and three are really key to answer the gentleman's question. Point two is we're trying to develop critical thinking in our students. Point three, and this is something key for university success, is we need to develop independent learners. And so the ability for students um, to work alone or in groups kind of take charge of their learning. And eventually, you know, as, as you go to grad school, that becomes more and more the case. Pragmatically, yes, we are trying to prepare your students for university, and so that university does feel easier. Um, that's kind of our goal. We do have a good success rate with that. Um, but we are also trying to help students develop resilience, the ability to kind of like meet a challenge, right? uh, see a bigger picture, these are all things that are really hard to teach and hard to measure, um, but it is part of the process. Grade 11, I've told everyone this, is the hardest year by far. And that's because they've got the math, but they also have physics and chemistry and a lot going on. Um, if they push through, we will provide the support to help them. If they push through, they're going to do well in grade 12. It seems a lot easier. Um, part of that, part three, independent learners, is helping students uh, advocate for themselves and, and, and, reach out to the teachers to get the help they need. Um, any teacher, not just their math teacher, um, to reach out to me if they're not getting a response so that I can follow up. And these are all things we're asking students to be as they graduate to be young adults. And grade 11 is kind of that, that key year to transition from childhood to adulthood. Um, and it's not easy. Uh, I know that a lot of you might be your oldest child. So it's a, it's a tough one to be a parent. I'm not a parent myself. I can only imagine how hard it is. <laughs> Uh, but do know that we are we are doing what we can to support them as much as possible. For your part, if you could help us encourage them to get that support, we will we will do what it takes. I think that's why we're here today. Yes, exactly right. A lot of teachers, uh, parents coming forward คุณคุณสตีฟพูดถึงว่าเป็นคำถามของคุณพ่อเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะ complicated question ค่อนข้างที่จะเป็นคำถามที่ยากนะคะแต่แกก็บอกว่าเดี๋ยวแกอธิบายข้อ 2กับข้อ3แล้วก็อาจจะช่วยมันเป็นการอาจจะตอบคำถามไปไกลๆว่าสิ่งที่โรงเรียนพยายามจะทำก็คือการที่จะพัฒนาเรื่องของ critical thinking นะคะความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ independent learner คือการมีมี ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะ push through push through ความยากของการเรียนเกรด็ดนะคะแกบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการเตรียมนักเรียนให้ไปเรียนพอพอพอนักเรียนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ก็จะสามารถมีชีวิตการเรียนรู้ที่ที่ง่ายขึ้น ก็เป็นการเตรียมเขาอะค่ะประมาณแบบนี้แล้วคุณซิลก็บอกว่า ก็เขาก็บอกเสมอว่าเกรดสิบเอ็ดเนี่ยมันมันมันทักมันยากกว่า วิชาชั้นอื่นนะ เพราะว่ามีทั้งเคมีสตรีมีทั้งฟิสิกส์มีทั้งนู่นนี่นั่นเข้ามาพร้อมๆกันมันก็เขาบอกว่ามันก็หนักอยู่แล้ว แต่ถ้าเด็กสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะไปเรียนมหาลัยได้อย่างอย่างง่ายๆนะคะก็จะอาจจะได้หนึ่ง เพราะฉะนั้นในเรื่องของ independent learner อะไรเงี้ยก็คือสนับสนุนว่าถ้าเด็กมีปัญหาก็ไปหาครู ไปหาครูไม่มีอะไรก็ให้ขึ้นมาหาเขาเดี๋ยวเขาจะขับไปช่วยแก้ปัญหาให้อะไรประมาณแบบนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณสิ ท่านผู้ปกครองท่านไหนมีคอมเมนต์อะไรไหมเอ่ยขออนุญาต ขออนุญาต เอ่อาเสนอ เสนอเสนอความเห็นหน่อยนึงนะครับ ก็คือว่าที่เรามารวมกันเนี่ย มัน มันต่างจาก orientation ไม่ ไม่ใช่การมานั่งฟังว่า การ การเรียนการสอนเป็นแบบไหน หรือว่าหลักสูตรมันเป็นยังไง เข้าใจว่าเรื่องของมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเป็นเป็น first priority ของโรงเรียน แต่การที่เรามารวมกันในวันนี้มันมันไม่เหมือนกันที่โรงเรียนนัดประชุม แต่คราวนี้มันเป็นปัญหาของทุกๆคนเป็นปัญหาร่วมร่วมกันของนักเรียนผู้ปกครอง นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องการให้โรงเรียนหาโซลูชันให้พวกเรา การที่ผู้ปกครองนับร้อยมารวมกันแบบนี้ แปลว่ามันต้องมีปัญหาร่วมกันมันโรงเรียนน่าจะต้องต้องคอนเซิร์นแล้วล่ะครับว่า ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเรียนการสอนของของอาจารย์ด้วยหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเอาสแตนดาร์ดมาเป็นตัวนำแล้ว เราอาจจะต้องเอาเรื่องของตัวผู้สอนด้วยไหมหรือว่าหลักสูตรควรจะถูกทบทวนด้วยหรือเปล่านะครับ แล้วก็เรื่องที่ว่าเราเรียนไปเพื่อที่จะให้มันสอนเอ่อให้เวลาที่เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมันดูง่ายขึ้น จริง ๆอ่ะผมผมว่าเรื่องของครูสอนแล้วนักเรียนเข้าใจเป็นเรื่องที่ดีที่ที่สำคัญกว่า เพราะว่าบางครั้งถ้าเราไป ถ้าเด็กไปเรียนในมหาวิทยาลัยเขาอาจจะเจออาจารย์ที่สอนเก่งก็ได้ แล้วก็ทำให้เขาเข้าใจในเรื่องที่ยากดังนั้นถ้าอาจารย์เก่งก็ต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายครับแปลหน่อยค่ะ What what Kun Yot is saying here is that I think he's he's basically saying that what what purpose of the, the gathering today, over 100 or so of our of, of the parents, the problems are real, and, and it is something that we would like to hear solution to see how we can improve versus listening to what the standard uh, and you know what what uh, kind of the teaching general question type thing, uh, general explanation he thinks that what, what the schools are saying, that doing all of this critical thinking uh, qualification or independent learner and so forth to make life easier for the student when they go to university is not as important as, as making them understand what you're teaching them now. And perhaps because when they go to university, they may have a teacher, capable teacher that make them understand the difficult life in university and can go through it uh, with, with happiness and, and enjoy their, their learning process. So I think what he's trying to say is that right now it's not normal. It is serious that we are coming forward because we feel the problem for our kids. The problem is real, and if we are going to say the steps, and, and, and, and the point of here is the standard, this is what it is, it is not something that the parents are expecting today, it happens to Sure. Um, I understand how everyone's feeling. Uh, I'll ask first. Um, I like data. Let's wait till the grades are done. Let's actually get the test graded and see what we're dealing with. There is a process for evaluating teachers and training teachers. That's actually my job. I am trained for it. Uh, it's not a mystery. I'm happy to share the process. I'm happy to share the forms that I use uh, that were developed at the University of Washington, which is where I went. I just happened to be there. Um, so there's a process for doing this. There's a process for teacher improvement. There's a process for uh, removing teachers I am in the classrooms all the time. That is where I live. Uh, and so I know it might feel like we have a problem here. Again, so far, based on the grades, we're looking good. Let's grade the test and then actually go from there. And, and if you'd like to know the process for how to improve based on the test results, I can take everyone through that. That's fine. Um, but I think also it's helpful to have a general understanding of the teacher evaluation process at the school. Um, and I'm happy to share that. I'm happy to share the reports that I write for teachers. I've got some volunteer teachers who are willing to have that made public, um, just to demystify a lot of this process. Again, I take my job very seriously. I've been doing this for a long time. I know I look young, but I'm 50. Uh, you do look young. Thank you. I've been doing this for 27 years uh, in education, So, and actually more time spent as a school director than a teacher. So, I do think it's important to share that process with everyone uh, because there is one, certainly. Um, again, let's get the data, and then we can go from there because I think I think when we're dealing with our students, you know, we care about them very much when they're feeling upset. You want to act on that and make sure that they are getting the support they need and don't feel upset. Um, but I think it's important also to make sure we get the scores done first, because then we will know what the issue is. And it might be that the students in general got hung up on one or two questions. Something just happened. Uh, that's okay. Oh, no, online uh, no, okay, let's go online. Okay. Uh, oh, someone left. Okay. They got tired of me. <laughs> oh, we have engagement. But it might be that that's the case. Again, yeah, once we get once we get the grades, that will help us understand. Yeah. And I, you know, being a teenager at one time myself, I do remember that if one or two questions gave me a hard time, that will get in my head, and that it might be that I don't know. We don't know. Uh, but I do think it's important to get the test graded first, and then come back and find solutions. Who First of all, เดี๋ยวเดี๋ยวขอ translate สิ่งที่คุณตีพูดก่อนนะคะ Let me translate what you said and maybe I have a question on that too คือคุณเซนเนี่ยบอกว่า เดี๋ยวรอให้เกรดออกก่อนละกัน เหมือนกับว่าอย่าเพิ่งตีตัวไปก่อนไข้ เดี๋ยวรอดูเกรดก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง เพราะเกรดก็อาจจะไม่ได้แย่ อย่างที่เราคิดก็ได้นี่นะคะที่คุณสตีบอก แกบอกว่าตัวแกเองอ่ะก็อยู่ในคลาสรูมทุกวัน ก็เดินไปดูห้องเรียนที่นู่นที่นี่ที่นั่นเหมือนกัน เราก็มี process ของการที่จะวัดผลผลการ performance ของครูแต่ละคนด้วยเขามีเขามี process เขามี form เขามี report เพราะฉะนั้นคุณซีบอกว่าก็ยินดีที่จะแชร์ให้พวกเราทราบนะคะว่ามีการ evaluate คุณครูยังไงแบบไหนบ้างค่ะซึ่งสำหรับจำจะบอกว่าการ evaluate คุณครูก็คือเป็นหนึ่ง important factor for sure แต่ว่า exam assignment of the exam also another area we want you to review whether is this the best thing already, the best way already or not to make us So Over and above the teacher evaluation, looking at the standard, as Khun actually mentioned, can you just review, is the Californian Common Core standard, is this difficult? The fact that there were four years compared into three years here in Thailand, is that correct way of doing it? Is that too much? Is that too little? Whatever. So If you could please review the standard. I think it would be important that the school share the standard with the parents for us, and we can share with the uh, student what are the standards they're being measured on. Number two is about how do we assign the actual exam, uh, assignment of the exam. I think I may speak for uh, a lot of parents, but do speak up. I think many of us are still having a huge question mark over the way you assign the exam. What Ms. Liu explained does not convince me as a parent that it is the best at all. Uh, maybe if you could kindly looking at review that also. Does it really make sense? Is it, it is true that this is the best way? Because we know the problem is not just happened now, it happened before. So we have to see whether this is the system, if this system is correct. And number three, if you want to evaluate some of the teacher, um, yes, I think that's also important. The ability to deliver the or pass on the knowledge and making them the teacher, uh, the student understand. This is also important for sure. But you know, each and every one of you are doctor degrees, so we, we will not uh, dare to kind of judge. But it has to based on the learning experience of the children. จำขอเนี่ยแปลให้ท่านผู้ปกครองฟังนะคะจะบอกคุณซีฟว่าค่ะการจะ evaluate ผู้อาจารย์ที่สอนก็เป็นส่วนสำคัญนะคะแต่สิ่งที่ผู้ปกครองพยายามจะบอกในวันนี้ก็คือหนึ่งให้ให้รีวิวดูซิว่าสแตนดาร์ดที่คุณซีพูดถึงเนี่ยมันมันใช่แล้วหรือไม่ มันมันสูงเกินไปสำหรับเด็กเกรด11เกรด11กับ10 11 12 หรือเปล่านะคะเพราะว่า เพราะว่าที่คุณซีบอกว่า California Common Core หลักสูตรเนี่ยมันสำหรับสี่ปี แล้วมาอัดกันอยู่ในสามปีของที่นี่เนี่ยมันมันมันมันมันโอเคแล้วหรือยังแค่ให้จะลองรีวิวดูนะคะ ว่าหลักสูตรมันใช่ไหมสแตนดาร์ดที่เด็กเราได้รับการทดสอบเนี่ยมันใช่ในเลเวลนี้หรือเปล่า แล้วข้อสองก็คือจำพูดในฐานะเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งและผู้ปกครองหลายหลายท่านถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ก็บอกได้นะคะ แต่ตัวจำเองไม่ได้คอนวินถึงว่าวิธีการออกข้อสอบแบบนี้เป็นวิธีการออกข้อสอบที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง พอฟังมิสติวอธิบายเราก็ยังยังไม่มั่นใจอะว่าโหอันเนี้ยมันมันดีที่สุดแล้วแล้ว ถ้าเกิดเราไม่รีวิววิธีการออกข้อสอบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อไปได้นะคะแล้วข้อสามที่จะบอกไปก็โอเคอ v เวนต์อาจารย์ก็สำคัญ ก็เห็นด้วยว่าคนคนอาจจะต้องรู้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็มีฟีดแบ็กสำหรับอาจารย์แต่ละท่านแต่ด้วยความเคารพ ในโรงเรียนเคารพในทัวอาจารย์แต่ละท่านนะคะเราเราเราเราจะไม่ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้ เพราะถือว่าเป็นการ subjective เราไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะ evaluate แต่ feedback happiness learning experience ต่างๆที่อาจจะมาจากเด็กๆได้เนี่ยก็ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะ By the way Dr. Good I have to say we heard wonderful things about you too so so uh, that has to be shared too นะคะว่าว่าส่วนที่ดีก็โอเคเชิญคุณแม่ค่ะ แม่อยากจะพยอนเป็นนักวิ่งให้เราลูกี่อง่แ้แล้วก็มีคนมาเรียนที่นี่ขอบคุณค่ะ คือคุณแม่อยากจะเรียนถามแล้วก็พูดถึงเรื่องของลูกนะคะอย่างดีกว่าคือคุณแม่มีลูกชายซึ่งจบไปแล้วเรียนที่นี่เหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเรียน เขาเรียนเกี่ยวกับวิชาเลขนะคะ ตอนม .5 ณขณะนั้นเนี่ย ถ้าเด็กที่อยากจะไปในสายวิทย์หรือว่าสายวิศวะ มันจะมี accelerated math ใช่ไหมคะแล้วก็แอ t ฟิสิกส์แล้วก็แอคเคมีคำว่าแอ t หมายถึงว่าคุณเรียนทั้งหมดของม .5 และม .6 อยู่ในม .5 ถูกไหมคะแล้วพอม .6 ปุ๊บเขาก็จะขึ้นไปเรียนแคลคูลัส เขาจะขึ้นไปเรียนอะไรอันนั้นแล้วแต่ของเขานะคะ อันนั้นก็คือรุ่นที่ลูกชายเรียน พอมาปีนี้ปุ๊บลูกสาว คุณแม่คิดว่าเหมือนเดิม ตอนแรกเลยนะคะคิดว่าเหมือนเดิมปรากฏว่าลูกบอกว่าลูกต้องลงแมทของเกรด11แล้วก็ต้องลงแอปแมทลงสองวิชาค่ะ ลงสองวิชาคุณแม่งงมากเลย คุณแม่ถึงขนาดโทรมาถามวิชาการที่นี่ บอกเป็นการเปลี่ยนแปลง เพราะ มีลักษณะที่บอกว่า เพราะว่าเห็นว่าตอนที่สมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับพอเราเรียนแอคแมทใช่ไหมคะ ชั่วโมงน้อยไปเป็นการเร่งรีบ เป็นการเร่งรีบใช่ไหมคะที่บอกว่าจะให้จบทั้งม .5 และม .6 หมายถึง เกรด 11 และเกรด 12 ในปีเดียว เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าแบ่งออกมา เพื่อให้เพิ่มชั่วโมง แต่การเพิ่มชั่วโมงเนี่ย คุณแม่ก็ยังถามกลับไปว่าเพิ่มชั่วโมง ดีค่ะ จากบอกว่าสมมติเรียน คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะ เรียนช่วงวิชาวิชาสมมติเรียนปกติสี่ชั่วโมงสมมตินะคะ อันนี้ก็คือเพิ่มเป็นหกชั่วโมง โดยมาเพิ่มในคาบแปดหรืออะไรลักษณะนี้ ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ยังให้เด็กเรียนแมทเกรดสิบเอ็ดธรรมดาแล้วก็ไปเรียนแอดแมทอีกสองชั่วโมงเพิ่ม คุณแม่ก็เลยถามว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมคุณไม่เพิ่มเป็นเหมือนแบบ หกชั่วโมง แล้วก็เป็นแอคแมท ซึ่งอย่างนี้มันกลายเป็นว่าคุณเรียนเกรดสิบเอ็ดในเทสปกติกลับไปเรียนของเกรดสิบสองในเทสที่สั้นมากถูกไหมคะ แล้วณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกบอกว่ายากทำข้อสอบไม่ได้ หนูจะขอถอนได้ไหมนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นมาซึ่ง เรารู้สึกเราก็เราก็ยัง encourage ลูกบอกว่าหนูถ้าหนูไม่ลงแอปแมทจบปีหน้าหนูจะเรียนแคลคูลัสไม่ได้นะเพราะหนูถ้าหนูคาดหวังว่าหนูจะไปเป็นสอบวิศวะ ในฟิววิศวะหนูควรจะมีเบสแคลคูลัส ไม่ต้องถึง AP แคลคูลัส แต่ยังน้อยก็ขอแคลคูลัส แต่เขาบอกว่ามันยากมาก แล้วอยากจะพูดตรงๆในฐานะที่หัวอกคนเป็นแม่นะคะ ลูกบอกว่า ข้อสอบงวดนี้ยากมาก ตอนที่ให้ชีทไปฝึกมาก่อนเนี่ยนะคะเขาก็วิ่งหากันนะคะ ไปให้ติวเตอร์ไปอะไรอย่างนี้กันเขาใช้เวลาในการเตรียมข้อสอบเลข เยอะมากจนกระทั่งเขาโยนวิชาอื่น แล้วเขาก็ตอบคุณแม่มาบอกว่า ถ้าหนูรู้อย่างนี้นะหนูไม่สนเลขเลยเพราะหนูจะไปเอาเวลาไปทำวิชาอื่นให้ดีๆ กลายเป็นว่าหนูเข้าไปวิชาเลขหนูก็ทำไม่ได้อยู่ดีนี่คือคำนี่คือสิ่งที่ลูกพูดออกมานะคะ คือคืออย่างเนี้ย ถามสิคะคุณแม่ทุกคนที่อยู่ที่เนี้ยเจอลักษณะนี้เหมือนกันเขาตอบเลขมันถูกต้องไหมคะออกมาบอกว่าสิบห้าข้อลูกบอกมีความมั่นใจที่ทำได้ถูกคือแค่สองข้อ ที่เขา มั่นใจว่าเขาทำได้คือสองข้อ แล้วสิบข้อเป็นช้อยเป็นช้อยที่ไม่ใช่บอกว่ามองแล้วติ๊กได้เลย ยังจะต้องมานั่งคิดอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าคิดออกมาแล้วตัวเลขผิดปุ๊บคุณให้ศูนย์หรือเปล่า เพราะมันไม่มีเวิร์กกิ้งในนั้นให้เขา จะมีข้อที่เป็นให้เวิร์กกิ้งเพื่อให้มีคะแนนเนี่ยอยู่สี่ข้อ แล้วก็เป็นโบนัสอีกข้อนึงพาร์ทหนึ่งอาจจะว่าเวลามันน้อยไปด้วย เพราะลูกเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้ามีเวลาให้เขามากกว่านี้ เขาอาจจะเป็นไปได้ที่ทำได้มากกว่านี้ แต่ณนะภาวะอย่างนั้นเขาบอกหนูมั่นใจสองข้อหนูตกแน่ ๆ มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ แล้วมันก็เป็นปัญหาจริง ๆนะคะ กลายเป็นว่า เพราะเขาทุ่มเทกับแมทเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำได้ รู้ว่ามันยากทำเต็มที่เคมีก็ตกไปด้วย ภาษาไทยก็ตกไปด้วย คือมันพานไปหมดเลย ขอบคุณมากค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวให้คุณสตีฟตอบก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยไปหาคุณพ่อตรงนี้ Um, so I want to go backwards again a little bit. So one of the concerns that I was told was that the length of the exam was not long enough to, uh, to answer that correctly? Was two things. Uh, number one, the, the, because it's a multiple choice, you said that the timing is not, wrong. that, that you could right, the timing is not long enough. If, if the student have more time, they may be able to solve that puzzle, they may or may not. But he's talking about, uh, you know, the, because it's being multiple choice, and you can't just pick in the answer, you have to work on it, sure. that will take time. And if the, if the working process was correct, the solving process was correct, but the number is wrong, then not, you, not, you get zero anyway because it's a multiple choice, right? So you don't get any marking anyhow. She's also sharing the fact that the, her daughter is trying to prepare for the math exam very, very uh, seriously to the point where it's affected the other subjects. You know, and she said if we knew that walking in the ex- exam room, I'm not going to make math anyway, and might as well forget math and do the good, prepare better for the other subject. That was one thing. And the other thing that the, the mother was also talking about the the advanced math and the actual the, the basic math as well that they have to take this year uh, versus doing something on the second year. So all of this putting a lot of pressure on, on, on the student and media is shared by a lot of parents here that the, the kids and uh, the children, and I have to say my daughter was the same. I'm not going to prepare anymore. It's no point. We're not going to be able to do it. We might as well dump mathematics and go and prepare elsewhere and have the hope to kind of not having to fail the other exam. So that's basically the nutshell what she's saying. Well, I, I know a bit how the teenage mind goes, but let me let me kind of talk about the test length first, uh, and then we'll, I'm going to dive a little bit into the history of the accelerated math class um, assuming everyone can still hear me okay. Uh, one of the things I have put on my notes to talk with the department heads is to look at the length of the exams. Uh, here's the challenge, right? So I have to create three years of exams, grade 10, 11, 12. They're happening on the same day. I need to make sure that they don't have lunch at the same time <laughs> because the canteen gets crowded. And so right now the standard is 70 minutes for the exam, whatever the exam is. I will talk to the HODs about the possibility of setting aside allocated times for exams. It might be that Thai studies needs 30 minutes. I've heard that they get through that pretty quick. And so maybe some of that time can then be given to the math and science. Um, I don't know if that's possible technically yet. I'm going to look at it to see if it's possible to schedule. It's really complicated to schedule the exam days to make it work. Um, but I'll bring it up with the HODs. I'm open to it. and I hope that will help that technical issue. Then go ahead and translate. On the timing one คุณสตีฟอธิบายว่าเขาต้องออกข้อสอบ 3 ปี 3 ชั้นนะคะเกรด10 11 12 เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ละชั้นก็ต้องกินข้าวด้วยเหมือนกันต้องพักด้วยเหมือนกัน เพราะงั้นเวลาที่เขาได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัด ในการที่จะให้แต่ละคนทำข้อสอบทันหรือเปล่า อันนี้เป็นคำตอบของคุณสตีฟนะคะค่ะ เิกาชนาสุญญยาค่ะคุณซีก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองไปดูนะ ว่ามันจะทำได้ไหมที่จะขยับเวลาว่าวิชาที่มันไม่ได้ยากเท่าไหร่ให้คะแนนเวลาน้อยลง ให้วิชาเลขเพิ่มขึ้นหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่คุณซีบอกว่าเทคนิคนี้ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวจะลองไปรีวิวดูนะคะในในเรื่องของเวลา มีคำตอบไหมคะทำไมต้องแยก accelerate แบบกับแมทำไมไม่มันรวมเดี๋ยวกำลังจะตอบเรื่อง accelerate แมทค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะค่ะ Why we m a นะ stellar math, science, the sciences. Um, it's really hard to do the <laughs> Monday through Friday, uh, just because if you're going to create exam days, you are removing instructional time. Um, I limit it to three exams per day. Um, spreading it out creates a different structural challenge. Um, whether that means we have shortened classes followed by an exam, I don't really know. This would be something but, but actually. If, if you have the limited time, 2 should they then go according, accordingly to the time that they need to resolve those. Problems. Well, I mean, basically what I could do, let's say we have the two exam days. Um, I can, if that's six exams spread over two days, it's easier to actually remove time from one exam that tends to be quicker, giving it to the, that, that's the harder. Yeah, that would be fine. Doing it Monday through Friday, spreading it out, now you're going to lose a week of instructional time. So either way, we lose because <laughs> we only have the time we have. Mm. Um, let me talk with the HEDs about making some exams longer, and then let me see if it can be done. I mean, it, it gives me, uh, makes me go a little crazy scheduling the tests. I'll do what I can. I'm okay with that. I don't think it's a bad idea um, at all, and that might give the students the time, uh, certainly to help with that anxiety. ก็คือสรุปว่าเดี๋ยวคุณสตีฟจะลองไปดูนะคะว่าจะให้เวลามากขึ้นได้ไหมเอาเวลาของวิชาอื่นน้อยลงที่วิชาที่ง่ายกว่า we sounded now I'm going to talk about the next question, <laughs> which was about accelerated math particularly. Okay, um, so when I first arrived here, every student took grade 10 math, grade 11 math, calculus, in that order. Every 12th grader took calculus. Accelerated math, what you know is accelerated math took place in grade 11 for every single student. Okay, so that was the challenge. Not every student's a calculus kid. So I just want to be clear about how we have evolved. Uh, what was changed over time was to actually add the two hours for accelerated math, the period eight in the study hall. I know that that's still not a lot of time to do the content. The next evolution next year, based on what we've learned this year, is to move the accelerated math to grade 12 I talked to the math department. This is their idea. It's not my idea. Calculus and accelerated math don't have content that needs to be taught in sequence. It can be taught together. And so I'm going to make accelerated math next year for grade 12 as a three-hour elective. So we're going to add an additional hour of instruction. I know that doesn't help your kids, <laughs> but, we, but we sort of have to learn as we go and make changes as we go. Um, and so this is an example of us making that change that will hopefully help. So what if she dropped out for this year? Can she uh, re, I mean reschedule for next year as a resident math and calculus at the same time? Okay. Um, it's quarter one, let me talk with the student services and the registrar. I don't know. Again, this is all new for us. We're, we're starting this new program. Generally, uh, the time to do it would be now, not not not at the semester because we don't want a grade to be on a transcript. Um, so let me talk. Um, my initial answer is I don't think that's a problem, but again, this is new, right? We're trying something new. Uh, so let me talk with the registrar and student services about this. I'm not the ultimate decision maker on a lot of this, and just so you understand. Um, but your point about having the two hours, I mean, it is a challenge. But it's a oh. challenge for the teachers as well. They're, they're, they're giving up their time to try to make this work, and I do want to recognize that. Um, but we do know, like, having three hours next year versus two <laughs> hours this year would be better, for sure. ก็คือคุณสตีฟอธิบายว่ากำลังจะดูกันอีกทีว่า advanced math จะ ในปีหน้าจะไม่ให้เรียนที่เกรดสิบเด็ดละจะไปเรียนที่เกรดสิบสองแทน แต่ก็ไม่ได้ช่วยคุณแม่แล้วลูกๆเกรดในปีนี้ แล้วคุณแม่เลยถามว่าแล้วลูกถ้าลูก drop off ตอนนี้ยังสามารถไป take a d v a n c e m e n กับ c a l c u ที่ปีหน้าได้ไหมคุณซีบอกยังไม่ทราบเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ก็ probably up to you then. Well, it's not really up to me. I think people think I have more power than I do. This is my boss. Okay. <laughs> okay. Everything I have to say does go through her. <laughs> Okay. um, but I think, I think we can do uh, that. It's a reasonable adjustment. ของของช่วงเนี้ยเกรดสิบเอ็ดปีที่แล้วกับเกรดสิบเอ็ดปีนี้เพราะผมมองว่าประเด็นของเราเนี่ยยังคงอยู่ น่าจะย้อนกลับมาที่ข้อสอบว่ามันยากเกินไปไหมสำหรับที่ให้เด็กมีการทดสอบ ได้ค่ะมีประชุมว่ามันมีความจำเป็นไหมในการที่จะต้องมีการเปรียบเทียบกันคค่่ะะเอ่อค่ะ ท่านท่านจะดื่มคิดว่ายังไงคะ ราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้ามาประชุมที่ไปบีฟกับคุณสตีฟและท่านผอนะคะพูดถึงเรื่องนี้คุณสตีฟบอกว่า จะเอาข้อสอบมาให้ดูเลย เอาข้อสอบมาให้ดูเลยว่าข้อสอบปีนี้ง่ายกว่าปีที่แล้วอันอันนี้คือ a ัก o ร d i n g to คุณสตีฟนะคะฉันก็ถามว่าง่ายกว่าจริงๆหรือเปล่าจริงๆผู้ปกครองก็อยากได้ข้อสอบเด็กเอาไปดูจริงๆว่ามันมันยากทุกข์ยากแค่ไหน ก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองถามคุณคุณซีฟดูนะคะ ว่าเขาจะให้เราข้อสอบของปีที่แล้วแล้วข้อสอบของปีนี้ ไปดูด้วยหรือเปล่าแต่หมายความว่าท่านผู้ปกครองอยากจะเอาไปดูด้วยไหมคะหรือว่า หรือว่าอย่างไร เดี๋ยวจะถามคุณซีฟก่อนว่าจะให้เราไปหรือเปล่าหรือจะแค่พูดถึงผมผมผมมองว่าน่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้มากกว่าครับ ใช่ใช่ที่ทางมหาลัยเนี่ย สามารถหาหาหาผู้ที่เป็นที่ยอมรับเนาะแล้วก็มีความเป็นกลางในการที่จะบอกว่าโอเคเกรดสเกต ปีที่แล้วสูรว่าไฮแลนด์สักประมาณเจ็ดเต็มสิบของปีนี้สักเท่าไหร่เต็มสิบเราจะได้รู้ด้วยว่าเออตกลงละลูกของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ อาจจะไม่เข้าใจในเลขเราก็ต้องให้ให้เขาให้เวลาเลขมากขึ้น หรือข้อสอบมันสุดโ่งไปเก้าจุดห้าเต็มสิบมันจะได้ทราบได้เพราะว่าคุณสตีมกับทีมเนี่ยน่าจะรับรู้ปัญหาของปีที่แล้วก็ฟังอยู่ปุนแจม ปีนี้เหมือนจะย้อนกลับมามีปัญหาเหมือนเดิม ถ้ามันเป็น 9.5เต็ม10อย่างที่ผมบอกจริง แสดงว่าระบบที่โรงเรียนเตรียมสำหรับพัฒนาในแต่ละปีเนี่ย มันก็ไม่ได้พัฒนาเพราะมันย่ำอยู่ที่เดิมและแย่กว่าเดิมด้วย อันนี้แค่ข้อสันนิษฐานนะครับ ค่ะ ค่ะ ก็อย่างที่คุณซีบอกว่า เดี๋ยวรอดูเกรดออกมาก่อนไหมยังไงค่ะแต่เดี๋ยวจะจะขอจะขอแยกแปลแล้วเราเราส่งคำถามนี้ไปคุณซีด้วยค่ะ ก็คือ yes the the the he the the parents here asking whether it's still necessary is it still possible for us to see the exam paper from last year to this year I already explained to him but you said to me the exam this year is already easier than last year but the parents said it should be an independent third party who help us to evaluate because if you say you have done the adjustment, you have made some improvements, but the suffering of all the students are still very evident right now. Uh, would that would that still be necessary for the third party to kind of someone who's a lot more knowledgeable about it than, than we are to kind of take a look at it? What do you think? Yeah. So um, right now everyone has last year's exam. After the exam is graded for this year, we will certainly share that. Um, I think it's okay for parents to see that comparison. Um, I don't think a third party is appropriate or necessary. At some point, we are connected to our own system, and I do trust the teachers to put that together, but I also trust the parents to look at the exams and see make that comparison for sure themselves. But hmm. I ask again. We are not the, the expert, you think? Why not? But like, I, I look at the exam paper, I will go blank. <laughs> me too. Um, but I do trust the math teachers of the body. There's nine of them that they can can do that. But again, I, I do ask for the grades to come out first. Mm-hmm. Let us grade the exams before we make okay. the judgment. We can have another conversation about and it. Let's look at it. Let's look at the data. Uh-huh. Uh-huh. Because I think what we'll do is we'll probably find a common area, uh, and we'll say, okay, this is something we can look at. Uh, คุณคุณพ่อค่ะได้ได้ยินคุณซีมนะคะเขาแกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกรดรอให้เกรดออกมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ไม่หมายที่จะให้เราดู um, exam paper ของปีที่แล้ว exam paper ของปีนี้แต่ มายที่จะให้เซิร์ฟาร์ตี้เป็นคนดูเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าที่เชื่อบอดี้ที่มีอยู่9คนที่เป็นครูสอนเลขเนี่ยค่ะ น่าจะสามารถให้ความเห็นตรงนั้นได้ แต่ทีเนี้ยจังคิดว่าถ้าเราจะอะไรต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าว่าเดี๋ยวลองดูรูเกรดกันนะคะเมื่อสักครู่คุณพ่อจะบอกอะไรคะเชิญค่ะพ่อย่าจากลบกวนไหมครับมันมีสามเออ ต้องต้องขอแนะนำตัวนะครับ ผมเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับ สอนอาจจะเป็นมอกรุงเทพนะครับอยู่คณะถาปัตนะครับสอนมา experience ก็มาพอคนสตีฟนะครับมาสิบกว่าปีนะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะระเท่าที่เราฟังฟังมาเนี่ย เรากำลังลงประเด็นเจาะลึกไปแค่วิชาเลขวิชาเดียวนะครับแต่เรากำลังบอกว่าการศึกษาของระดับมัธยมปลายเนี่ยเราต้องการ push เด็ก เพื่อเข้ามหาลัยสิ่งที่สำคัญก็คือ GDP นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ TCAS ทั้งหมดใช้ GDP เป็นตัวกำหนดนะครับ แล้วก็มีเรื่องของทำพอร์ตฟรีโอนะครับแต่ตอนนี้ทางทีมของสตีฟเนี่ยกำลังเน้นไปที่เลขทำเลขให้ยากที่สุดนะครับ ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่พอยนะแล้วคุณสตีฟกำลังมองว่าอย่างที่คุณสตีฟบอกว่าเขาพีแพรเด็ก เพื่อที่ไปต่อมาอะไร แล้วเรียนได้ง่าย จริงๆ ไม่ใช่ เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดมันไม่ถูกนะครับ เพราะว่าเด็กแต่ละคนเข้าแต่ละคณะไม่เหมือนกันนะครับ เด็กบางคนไม่ได้ใช้เลขคณะบางคณะไม่ได้ใช้เลข ยากขนาดนั้นบางคณะอาจจะใช้เลขสูงนะครับ ถึงหมอไม่ได้ใช้เลขแต่ก็ใช้เกรด GDP ที่มากับเลข แต่ตอนเนี้ย พอยของโรงเรียนเนี่ยกำลังทำให้เลขเนี่ยชุด GDP ของเด็กทั้งหมดลงนะครับ และขอขอให้ทีมทีมครูที่สอนเลขเนี่ย พิจารณาในเลเวลการสอนนะครับ ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีความสามารถในเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องวิชาเลขนะครับ คุณอาจจะมีเก่งกว่าผมด้วยนะครับแต่ผมกำลังแนะนำว่าคุณให้คอนเซิร์นว่า สิ่งที่คุณสอนกับสิ่งที่คุณออกข้อสอบเนี่ยมันตอบโจทย์กันหรือเปล่า กำลังทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจในวิชาเลขรักที่จะเรียนวิชาเลขหรือเปล่า ตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะผมสอนวิชาวิชา building system นะครับสอนอยู่สองคณะก็คือคณะสถาปัตย์กับคณะอินเทียนะครับ อินเทียเนี่ยพื้นฐานเขาไม่มีวิชาคำนวณอยู่ในหัวเลย แล้วมาจากสายสินล้วนๆนะส่วนนักสถาปัตย์เนี่ย ก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่มาจากสายวิทย์ เวลาผมสอนเนี่ย ผมจะถอดรายการคำนวณออกหมดเลยพาร์ทที่เป็นคำนวณผมจะเอาออกหมดเลย เพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ใช้นะ ส่วนส่วนนักขาปัดเนี่ย ใส่ไปทั้งหมดอัดไปทั้งหมดเลยนะไม่ว่าเป็นการคำนวณโหลดลมในการคำนวณแอร์คอนดิชันในการซัพพลายลมยังไง ให้คิดตามนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเราควรจะ ตั้งประเด็นให้ถูกต้อง อย่าเน้นแค่บอกว่า โจทย์เลขคุณยากหรือง่าย คุณออกข้อสอบ ตรงหรือไม่ตรง แต่กำลังบอกว่า วิชาเลขไม่ใช่วิชาเดียว ที่จะเป็นเมนพอยต์ในการเข้าหาลัยแต่อย่าเอาวิชาเลขเป็นตัวฉุด GDP ทั้งหมดของเด็กลง นะครับ คณะครูที่เป็นวิชาเลขควรจะคิดคอนเซิร์นในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะเราให้ความรู้เด็กได้ แต่อยู่ในพื้นฐาน ของเด็กมัธยมตายไม่ใช่เด็กมหาลัย ผมเข้าไปเรียนปีหนึ่งผมเรียนสายวิทย์มาวิชาเลขเป็นวิชาที่ผมได้คะแนนห่วยที่สุดหนึ่งมาตลอด เข้าไปปุ๊บเนี่ย เริ่มใหม่ครับนะพื้นฐานแคลคูลัสนี่เข้าไปนิดแบงก์เลย ครูที่มาสอนคือวิทย์วาล้วนๆนะ เริ่มต้นใหม่แล้วครูสอนเร็วมาก อาจารย์สอนเร็วมาก เราก็ต้องพยายามตามให้ทันนะแต่แต่ด้วยพื้นฐานที่ครูที่โรงเรียนมัธยมสอนพื้นฐานมาค่อนข้างจะ แน่นแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปเนี่ย เราพอจะตามทันเพราะฉะนั้นอย่าไปคอนเซิร์นว่าเราต้องเตรียมเด็กเพื่อที่จะให้เรียนง่ายในมหาลัยแต่เราต้องคอนเซิร์นว่าเด็กมีเบสิกที่ดีพอที่จะไปต่อมาาะไยได้ นะครับ ตรงนี้ผมผมแนะนำให้หน่อยแล้วกันนะครับนะ this actually might be a good transition because I think one of the things that would help answer your question is to see the curriculum maps, not only of mathematics, but of any class that you're interested in, that would align with the standards that we do have to make sure we hit. And that's again connecting back to Common Core and then MOE picking up whatever's left off. I was an English student, English teacher, English major. Did I want to take trigonometry in high school? No, uh, but I did and so there is sort of a general education's minimum that we are asked to have students meet. Um, I do take your point that most of our kids are <laughs> not going into science, um, for sure, uh, having been one of those kids. But I think this is an opportunity where me being able to share the curriculum so you can see how it connects to the standards and what we're required to teach uh, would help. Um, is not the PA president anymore. I know that there's still a contact being decided for me. Uh, I think at some point maybe you can let me know who should be the person that I send all this information to because I want to send the curriculum maps of every class. I want to uh, send the teacher evaluation framework. Yeah. Um, so you I'm, I'm a fan of information, getting all the information I can uh, yeah. uh, to, to you. Um, and then answering any questions as necessary because I think a lot of what your concerns are would be answered by the documents that I can send you rather than talking with <laughs> it. okay? Um, so maybe I'll, I'll, count on you to. Yeah, let you know. I would Love to uh, find out today. <laughs> and that's something I want to talk to these people about afterwards too. Uh, but yes, but as, as, I say, I hope you get everything, the, the point that's being made. I, I think we all make the point that we want to make นะคะแต่ที่ว่า point เนี่ยเราเราเนื้อเนื้อเนี่ยเราเราแจ้งลงเลยละด้วยเวลาที่ล่วงเลยเลยอะไรก็อยากจะค่ะค่ะค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะ Mr. Steve, um, as you mentioned earlier that we should wait for the final score. but uh, What I got uh, one question. For example, Thai language, uh, the score are already coming up, right? Um, my daughter, she got third A. For the final, she got F. In Thai language. In Thai. school, she got the honor 15, like since she is grade 1. Okay? Good at Thai, for sure. Yes. Has she seen the test yet? Um, I don't know. I see on public school it's just A. This is the first time, and I wouldn't like it to happen in math. Yeah. That's why we come up today because we want to ensure that what happened in it's other. It's before the grade come out. Exactly. And again, like in math, essentially yeah. she got straight A. Yeah. And then she come out the same. The same. Yeah. She she cried. She wanted to be a doctor. And uh, for the break, she studied for her future. She wanted to move to other he went to quit doctor. Mm. He cried because he said like, I know like grade is one thing. I told her that just wait for grade. She said, grade is one thing, mommy, but I don't get how to solve the problem. The exam is too difficult. Yeah. It's too difficult for her level. And she said that it is my problem or it is the exam problem. I don't know, but I lost my self-confidence. And I don't think I can get through this until the grade 12. Yeah. He cried a lot. And this is not academic. It's mental for the student. Is she happy to stay here? I'm not so sure. And I told her that if this is too torture for you, you, you can move to mm. other things that, you know, help your life to be better. So wait, I asked you if the student got grade A for the quiz, the small quiz in class, what do you think should be the final goal for this year? ท่านผู้ปกครองปิดไมโครโฟนด้วยนะคะท่านท่านผู้ปกครองที่พูดอยู่ปิดไมโครโฟนด้วยนะคะขออนุญาตค่ะ Okay. All right. Sorry. รบกวนปิดไมโครโฟนค่ะ Again, past performance can generally give us an idea of the future. Uh, it might be that you did fine on the test and again, didn't focus on one or two questions that you missed. Again, I don't know. Um, we can have the grades done, we can have the students go over them before these things get entered. Just remember, I don't know, sometimes tie studies moves quickly. I think they're all multiple choice. I don't know what went on with that. Uh, so it has to be without anything department head should be able to answer what is a good question. Why do I have all A's now left? Um, let's wait until the test. is back. we won't enter it in our school until make sure it's all sorted. Um, I think we have quite a few students who have A's that they've done very well. They perseverate on certain things in the exam. And that certainly would explain things. I think if the pressure, certainly uh, sometimes a doctor might highly focus on that. We want to help them out. Uh, have they spoken with the counselor at student services? we do also offer kind of the mental, mental coping uh, help. 妈妈有小肠胃开，ปิดปิดไมค์ด้วยค่ะ I understand, Sarah but I, I think this whole thing that happened, that is what I tried to say. online ท่านผู้ปกครองที่อยู่ออนไลน์ปิดไมค์ด้วยนะคะ You know? Yeah. Like, um, I would like to um, emphasize that the exam is too difficult, really. And uh, I'm not sure that um this issue already, you know, states clear enough that uh, we all, like 100 people, very confident about that. I understand, but yeah. we haven't actually kind of received the exam. Yeah. And so let's actually look at the exam and it together. When yeah. we have it graded, it needs to be graded before we share it. Yeah. And so we'll share it. We'll share it compared to last year. Even this year, I, I myself do not understand. But what I would like to say that um, the grade is one thing. The grade is one thing, but when the student can do the, the exam, they walk out they have the self-confidence. Maybe they got 80%, maybe they got 70%, maybe they got like 100%. Maybe they fail. They know themselves. You know, like not far from the final goal, but when he walk out, he know that it's too difficult. And this not happen just one or two person. It happened happen a hundred students. So it's issue, and I I beg for your help to solve it because you know like it's not easy to have a children. Yes, it's like you need to raise them up just to see the cry like this and create their image like this. Mm-hmm. Really. I don't see that they will be pleased Let's let's get the grades. We'll work together. We'll look at it as a group. ค่ะคุณพ่อขออีกสักสองคำถามแล้วเราคงต้อง move on นะคะ แล้วเดี๋ยวจะจะขอคุยกับผู้ปกครองต่อหลังจากท่านผอลิฟแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดี พอดีเป็นเป็นเป็นเรื่องต่อจากเรื่องนี้เพราะว่าคุณสตีฟ keep telling that we have to wait for the score right but have you checked on the last year get 10 I heard that uh, gate 10 is almost like 70 80 percent fail and have to come back and do the study and do the exam to pass again. Have that last year, last year 10 that has been reviewed or analyzed what you already have. What we did what actually look at it. Um, and so last year's grade 10, which is this year's grade 11, I know we're kind of running out of time, sorry. Um, this was the group that had two years of online learning before they got to us. Right? And so their, last year was their first year of in-person instruction for a while. And so there were that there was that need for students to do what we call the institute, the period eight institute. Um, now that's this group of grade 11, right? Um, is it better this year? Yes, but we still have students, current grade 10. Again, they come to us from 9, 10, 11 different feeder schools. We've asked them, we asked the kids, grade 11, what do you do in online learning? A large number of them said nothing. They said we did nothing. We're trying to catch everyone up with that. And so the burden is on us to make sure they're caught up with that. Current grade 11 is still addressing some of that it is better uh, this year. <laughs> when we looked at it, we knew it was a problem. We knew it was a problem after like the first couple of weeks. Okay, and, and another thing is, I mean, uh, even even my, my kid mentioned that the teacher themselves they, they see that the, the curriculum right is quite a lot. As you mentioned, you have four year put in three year, mm. and that happened to get trend. That's why they are suffering for the math on, on, on last year. Yeah. yeah, I mean that's we had multiple challenges. Again, this year's grade 10 is better. Yeah, yeah. I, I, I heard because uh, my friend uh, daughter is in grade 10 and they are not suffering. Well, I mean, we have to, there's so much that we couldn't control, and I think it is important to recognize that the kids that came to us last year came to us with gaps that were not their fault, not your fault, COVID's fault. Um, but a lot of them were not getting any sort of instruction at all, and so we have had to catch them up. Okay. Oh, hopefully, you can tell us on this. Well, I mean, uh, again, looking again, uh, for me, I look at numbers because I can get myself removed from the situation. The numbers are better. I know it might not feel like that, but they are better, um, and I think next year will be even better. I don't think it will be normal for four or five <laughs> years. Um, it has it has improved. Okay. Uh, ขออีกนิดหนึ่งก็คือคือในแง่การเรียนการสอนนะผมไม่ได้มีปัญหากับ ลูกหรือว่าทางอาจารย์ เพราะว่าผมสอน ลูกผมรู้ว่าเออลูกเขาเข้าใจนะครับสิ่งที่สอนทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเยวปัญหาบางถึงเรื่องข้อสอบอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นว่าสอนไม่ดีหรืออะไรนะฮะอันนั้นจะได้เคลียร์คือไม่อยากให้อาจารย์รู้สึกแย่กับตรงนี้ แต่สิ่งที่ต้องการคือว่าเราอยากจะโมดิเวตเด็ก ให้เขารักที่จะเรียนเลขนะครับ เพราะว่า ผมรู้ผมได้ยินว่าเด็ก เด็กอาจจะออกไปปีที่แล้วก็เยอะอยู่ อาจจะเป็นว่าเขาไม่ไหวกับแมทหรือเปล่า กับอย่างหนึ่งคือโรงเรียนเนี่ยมีการทำอินเทอร์วิวไหม คือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยจะมี exit interview ว่าให้เขาออกเขาเหตุผลด้วยอะไร แล้วถ้าเด็กออกเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี้ย บริษัทโรงเรียนทำอินเทอร์วิวไหมว่าปิ๊กเขาอยู่ไม่ได้ เพราะว่าอันนี้อันนั้นอันโน้นนะครับ อันนั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนได้ด้วย Uh, that's more information I'm happy to share with eventual the, the contact. Uh, I, we do exit interviews for every student who leaves. Um, the information we got was quite interesting and actually maybe not the picture we thought. Uh, the things that the students liked the most about MUIDS was in order. They liked the community atmosphere and they liked the teachers. The thing that was the struggle, which was not a surprise, uh, workload. And so I, ha- I have worked on that with the teachers. We meet once a quarter to make sure that the major assessments are not all taking place at the same time. It's gotten better. Um, my my wondering when I looked at all the exit interviews, I reviewed them actually earlier this year. I was okay. What is the commonality? Is it because you know, is it the teachers that are making them leave? Not necessarily. The GED is a pool. Uh, the number one university that accepts a GED is Chula Business. I can't call the president of Tula. Hey, maybe not. Um, but uh, maybe one of you can. That is a, that is a thing that happens. Uh, not too much that students are thinking I'm going to save time. It's not necessarily that. Some are saving money, but generally that's not been the issue. Yeah. But I will say the number one issue is the workload, not the amount of work, how it's scheduled is everything happening at once. And so we have put together um, a structure to help with that. It has gotten better, but I do meet with the teachers every quarter. Every quarter, every grade level, grade 10 teacher, grade 11 teacher, grade 12 teacher, I put them in a room. And I say, you need to plan out your assessments and stagger them. And you need to agree together to do that. That's a new thing this year. All right, so again, I hope for slow improvement. I can't snap the figure and make the school everything I'd like it to be, not overnight. But We have improved certainly over the last eight years. Um, Dr. Warrick could attest to that as well. Um, I know I know they're going to kick us out <laughs> soon. May I add just one last thing? I mean, uh, for for school here, you have the system of reporting. About uh, PowerSchool? About, yeah. Okay. Something like when the student has difficulties or they have uh, to come back to the school had the school manage the reporting in the systematic way. Sure. Because for the math, it's not, it's not today's problem. It has been since last year. I myself wrote to you and I got reply and, uh, and, and the problem is a result of the grade 10 result for, for the math. Yeah. So however, what, what I want uh, to share is the school must uh, take, take uh, importance the student reporting and treat them as an individual. Do not upset. I mean, if they are wrong, you can prove it to be wrong or right. so there's two yeah, things. Yeah, that, yeah. yeah. So the two areas of reporting, just to help you understand. So the grading is my job. So I check. I check to make sure. Uh, Simon, who's my counterpart in the student services, he actually has a report form that all the teachers are expected to fill out for a call it a student concern. That goes to the counselors. Yeah. And so the counselors exist not only for academics but also well-being yeah. mental well-being. Because last year before I wrote the email, I, I, I received feedback from my daughter and they have a group work at the condo, mm. and I serve them snacks and things, and they're talking about that. Yeah. So they say what we can do, you know. Yeah. But I just want you and uh, all the teachers to understand the students, they are happy with simple ideas, and do they do, do not have, like, you know, want to have teachers in trouble, but they just want to have their GPA and everything is Sure. Well, I, oh, I get it. Okay. Um, this is another thing, again, I'll, I'll share the form, that form as well. Yeah. because I think, again, it's important to know what we are using. Yeah, yeah. none of this is private. It's not secret information. The government's not going to attack me. Um, but I'm happy to share as much as, as much as you'd like, I'll share with you. Uh, yes. Sorry. Uh, <laughs> last question แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง wrap up แล้วก็เดี๋ยวเราจะ wrap up ความเห็นจากท่านอาจารย์วิริยานะครับขอให้ท่านสรุปให้พวกเราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงขอขอฟังความเห็นนะครับ ขอบพระคุณครับ ก็คิดว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากปัญหาของโควิดนะคะ สามปีที่เราต้องซัฟเฟอร์ไม่มีการเรียนการสอนในห้อง และต่างๆนานาเนี่ยก็สะสมปัญหาที่มาตลอด เราต้องเผชิญสิ่งต่างๆที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แก้ตัวแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครอง สำหรับที่มาในวันนี้ด้วยนะคะ เพื่อจะให้ทราบว่าเรามีอะไรที่เราควรจะต้องแก้ไข แต่สุดท้ายแล้วก็จะจะเรียนว่าเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อความสำเร็จของลูกๆหลานๆของท่านนะคะ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ก็ขอบคุณที่มีวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ด้วย เราจะพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะขอบคุณนะคะก็่อ just quickly before we let you go and we will continue talking a little bit นะคะ so what is next in term of how do we follow on this is uh, we wait for the grade to come out, and then what? Well, we'll do something before that. So we're going to grade the exams, and then the teachers will meet together to find if there are some common areas that are missed. Right. So before we communicate that, before that's entered, because that's the time that maybe we make adjustments, maybe we reteach, right? And then once the grades are done, we can share this year's test with everyone. Again, I think it's a good idea to share. We'll put it on Google Classroom just the same as last year's test. So you all can have a look at it. Right? Um, I know I don't understand it as well <laughs> as you do, uh, but there might be some parents who, who are mathematicians who can kind of make that judgment and share their views. Um, at that point, look at the grades. If necessary, what we look for in grading is a standard distribution, a bell curve. Uh, we'll look for that. Uh, if it doesn't exist, it is possible to make it urban like university. Right. And then, at, the, at that point, we can see what actually we're looking at. And is it, do we have a lot of F suddenly? Do we not? Um, if it comes down to a few students who are still struggling, at that point, we want to reach out individually. And that's when uh, we have parent-teacher conferences next month on the 3rd, talking to parents. Most of the time, when it all plays out, it ends up being, you know, a smaller percentage that are students who still need our support. But we have to let the process play out. It is a long process. We have until December. Please be patient as we work through it. So that's the next step. let's grade the test first, and then we'll start looking for we'll look for gaps if there are. They need to do their analysis. I've worked with a lot of math teachers. I have a lot of confidence in them. Um, so maybe don't share my confidence, uh, but I've been working with them for a while work Please, uh, thank you for your patience. It tends to work out in the end. what, what we would like to have as the, the, the teacher, uh, the parents were talking about before, and first of all, we minute this meeting so that the core of the, the, the issue that we bring up can be recorded properly and thereafter that, we wait for the school to do their part, and it would be great if you could please conclude it in writing, the actual plan of action. Like, for example, the, the things that we address, you can say, okay, this one, uh, exam assignment, no change. We're doing what we're doing is good, or we're going to do this change, or what have you. And, and, and those, those few things that we address, I think it would be great, just so that once and for all, we have something put in writing that that, that the schools are aware. So it's not a kind of rumors here. I heard this. The parents said that. The teacher said. Uh, we, we don't want that. We we think that this meeting is very objective. And as you quite rightly so, I would not probably will not be here in the next discussion because we're going to do it in December. Uh, therefore, the, the parent auxiliary, the teachers themselves can continue to have a working document that you can how to assist and put your mind at ease that the school is actually listening and is actually uh, responding uh, and putting your mind at ease. I think that that's something we we would like to to to to see Okay so just so P is doing the minutes ค่ะค่ะ yeah ไม่ใช่ที่บอกว่าเหมือนกับวอเตอร์เอ็กซ์แล้วก็เอามารวมกับคะแนนที่จับเก็บอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วก็มาบอกว่าเก็บตกน้อยเพราะจริงๆแล้วเราอยากรู้ว่า การ e v a l u เอ e ใช่ใช่ค่ะการตอบวอเตอร์ค่ะแต่ละควอเตอร์แต่ละควอเตอร์ของเขาเนี่ยการออกข้อสอบมันเหมาะเก็บไหมใช่ใช่คือคือ จะไปรอดีเซมเบอร์ทีเดียวแล้วมาดูกันอีกทีค่อยว่ากันแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ Yeah, it cannot be to December. t h can, e can r Yeah. ค่ะในขณะที่มีลูกลูกเล่าให้ฟังครูวิชาจารย์ฟิสิกส์นะครับเขาสอนข้างยากแต่เขาเทสเขาเทสปุ๊บเนี่ยเด็กตกทั้งห้องเพราะตอนออกข้อสอบเนี่ยเขาดาวเปลียนตลงไอ้ดาวดาวข้อสอบมันอ่อนลงเขาบอกว่าทำได้ทุกคนทำได้ก็คือลักษณะควรจะเป็นแบบนี้คือ พอเทสปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเด็กไปไม่ถึงเลเวลที่เขาต้องการเขาต้อง อ่อนลงนิดนึงเขาท้อการเรียนการสอนลยค่ะใช่ใช่มันต้องมันต้อง assess นะคะแต่เดี๋ยวเราเราคงคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดฟังดูเหมือนถ้าโรงเรียนจะไม่ยอมพิจารณาวิธีการของข้อสอบ เลยแค่แต่ว่าเดี๋ยวเราดูเกรดมาก่อนแล้วรอดูชถึง d e มเบอร์แต่ว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าคงจะรอถึงดเซมเบอร์ไม่ได้ แล้วก็คงจะ I I think there's a few key point key message here that need to looking at two, three, four นะคะก็เดี๋ยว That, that is part of the process. You Yeah. evaluate the grades as a whole. Yeah. And if there are gaps, And yes, of course you reteach. of course you don't penalize the kids for that. And of course you look at, all right, we need to look at teaching this way a little differently. Those are all Yeah, valid you can, yeah, you can put that process in, in writing. That would be great so we can communicate to the parents. Okay. thank you very much for your time. Thank you Dr. Riya มากๆ that's, that's, for your, that's for your information, Steve, as you mentioned it. You're quite right, I'm no longer the PA president. And I think I'm glad that I'm still here because I'm only acting, and I actually said it to the school. We are in the process of finding somebody who wants to take over this position. I actually sent out the announcement to all the teachers like about three weeks ago. Please come forward to become part of the PA committee. In fact, the whole committee is dissolved for the two years period already. Uh, I never share with them why I no longer want to run for it again. Sure. That I think is out of respect for the school. But At the moment, purely acting, and I told everybody straight off. And I think the reason I have the passion for this because my daughter was badly affected by it herself and I want to help everybody. I love the school. We want to have the school. Everybody wants the kids to be here happy. So it, it's not the question of I'm no longer here, so why am I representing the parents? It's not like that at all. And that's something I told this parent already because this you may say it. That's <laughs> why I say you better hear from everybody else. So that's exactly what I thought นะ just for information thank you so much ขอบคุณค่ะท่านขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ปกครองอยู่ต่อแป๊บหนึ่งนะคะจะจะขออนุญาตคุยเรื่องรีสอนนิดนึงเรื่องของ PA กรรมการ PA นะคะหวังเป็นอย่างนี้ว่าวันนี้อาจารย์เดจสวิชเชอร์จะรีครู p e Yes, that's it.